prvej línii. Dobrý deň, milí poslucháči a zdravím vás, prajem vám príjemné popoludne. Moje meno je Karol Kajďa Zjedlovský a dnes môjim hostom nebude nikto iný ako inžinier Pavol Slota, kandidát číslo 5 na kandidátke republiky v najbližších eurovoľbách. Vítam ťa, Pavol. Zdravím poslucháčov Slobodného vysielača, zdravím ich zo Žiliny, pretože dnes opäť ideme cez Skype, ale myslím si, že signál máme dobrý, technika nezlyháva, určite nás budú dobre počuť, aby teda mohli e, zaregistrovať všetky informácie, s ktorými sa s poslucháčmi chceme podeliť. Áno, áno, dnes nás čaká viacero zaujímavých tém, ale skôr ako prejdeme k eh, prvej téme, ešte rád by som eh, uviedol pre našich poslucháčov, že mail s otázkami môžu posielať na e-mail studiozavináčslobodnývysielac.sk alebo takisto môžu do našej relácie aj telefonovať na telefónne číslo 048 381 01 01. Takže toto by sme na úvod mali. E, ja by som chcel teda e, na začiatok tejto relácie povedať, e, že teda v, posledných, v, posledných tý, v poslednom týždni alebo dvoch som videl viacero tvojich rozhovorov, Pavol. Uh-huh. Musím uznať, že boli zaujímavé, ale vytrčala z nich práve jedna, jedna zaujímavá téma, okrem iného, samozrejme bolo tých tém viac, ale mhm. by som sa e, chcel venovať, lebo e, v posledných dňoch teda samozrejme na Slovensku udalosťou číslo jedna e, preberanou a omielanou všade je teda bohužiaľ tá smutná udalosť atentát na nášho premiéra Roberta Fica, ale v tých rozhovoroch, ktoré som práve spomínal, si uviedol celkom zaujímavú vec, ktorá v tomto priestore, či už mainstreamovom alt, alebo alternatívnom, zaznieva menej. Nebudem to teda ďalej naťahovať. E, jedná sa o to, že e, si viackrát spomínal, že sa nejako mlčí o zákone Fara, a takisto v rámci toho rozhovoru, keď už sme načrtli aj e, atentát na premiéra Roberta Fica, že e, v jednom zo svojich videí a myslím, že aj v tých rozhovoroch si spomenul, že je zaujímavé, že v tom istom čase vlastne v parlamente sedeli o, veľvyslanec Spojeného kráľovstva, veľvyslanec Spojených štátov a e, nazval si ich, že tam sedeli ako takí neokolonizátori alebo teda páni. Ktorý... Ja som sa v tom slovičku trošku pomýlil vtedy aj v tom jednom rozhovore, ale áno, demokrita, demokratizátori. A, áno, a práve vtedy, ako z hodou okolností, sa schvaloval e, zákon RTV, o RTVS, alebo teda mal sa schvalovať, ktorý obsahoval čiastky, alebo jeho časti obsahovali aj niečo, ktoré, čo súvisí so zákonom FARA. No a tu sa už dostávam konečne k, teda, k tej téme, ktorou by sme mohli podľa mňa začať, je ten zákon FARA. Mohol by si ho priblížiť poslucháčom, lebo mám pocit, že teda, že hovorí sa o ňom nedostatočne a že stále dosť ľudí nevie, o čo presne ide a Skrátka, <clears throat> eh, bolo by podľa mňa eh, vhodné to našim poslucháčom priblížiť. No mne je veľmi ľúto, že sa o ňom hovorí pomenej. E, bola to veľká téma pred e, predčasnými parlamentnými voľbami. Taký ten hlavný prím e, tejto témy hral tedy dnes už mediálna superstará obľúbenec dnešnej koalície Tomáš Taraba. Ten o ňom rozprával veľmi často, aj okrem toho Shinkanzenu, ktorý chcel na Slovensku stavať, tak jeden z jeho hlavných bodov kampane bola práve Fara zákon. <clears throat> A aby sme teda vysvetlili aj posluchačom, ktorí nevedia, že čo Fara zákon je, tak je to v podstate uh, zákon, ktorý by svojimi atribútmi dokázal napomôcť odhalovať uh, skutočných zahraničných agentov, ktorí v podstate svojim konaním v prospech inej, iného štátu, inej mocnosti ovplyvňujú vnútorné politické dianie na Slovensku akýmkoľvek spôsobom. Teda či už cez médiá, cez uh, sociálne siete, niektoré teda uh, súčasti sociálnych sietí, hej, dnes ich máme naozaj neúrekom, cez svoje podcasty, cez svoj uh, vplyv, kontakty, na Slovensku a v podstate všade vo svete to stále funguje a vždy pravdepodobne fungovať bude, že predsa len tie osobné kontakty majú veľký význam, takže vzhľadom na to, že <laughs> e, nadácia Georgia Soroša, tá otvorená spoločnosť sa už ani len netají, že prenikla do všetkých štruktúr a do, v podstate do, mm, aj do štruktúr štátu, ako aj do štruktúr e, tých akože nezávislých novinárov, pretože prednedávnom e, sa rozdávali novinárske ceny a pokiaľ si e, diváci dnes ťuknú na internete <clears throat> otvorenú nadáciu Georgia Sorosa, Eh, tak si môžu všimnúť, že tá, tá cena novinárov je priamo na tejto stránke v podstate odprezentovaná, že to je organizované otvorenou nadáciou. Dokonca sa už eh, nejakým <laughs> spôsobom ani neunúvali vytvoriť si svoje vlastné logo alebo logo, ktoré by nejakým spôsobom sa odlišovalo od tej otvorenej spoločnosti. Eh, v podstate tam len obratili farebnosť <laughs> Takže... Som to loto. Vy, ty si ho videl, či, či áno, nie? Áno, áno, súhlasím s tým, čo hovoríš. A vlastne aj preto som považoval za dôležité, aby sme začali touto témou, lebo uh, ako hovorím, súhlasím s tým, čo si povedal, ale v tom našom priestore, teda nielen alternatívnom, ale hlavne v tom mainstreamovom, sa často zabúda alebo prehliada na ten fakt, že zákon Fara ako taký vznikol vlastne v USA. A... No toto, áno, áno, áno. Ne, dokončím myšlienku, jasné. jasné. len dokončím myšlienku, že často uh, vlastne zo strany tých, nazvime ich slniečkári, alebo ako ich ja volám, neobolševici, neomar- neomarxisti, tých zvykneš volať uh, e, dúhovi, súdruhovia a podobne, tak tí väčšinou sa snažia v tom mainstreame vytvárať dojem, že sa jedná o nejaký ruský zákon. Ale v skutoč, skutočnosť a teda pravda, realita je taká, že to vlastne ten zákon vznikol v Amerike a mohol by si k nemu povedať nejaké špecifika? No, ono to v podstate, tak ako som povedal, mm, mm, mm, cez, cez tento zákon by mohli byť dohľadateľní v podstate ľudia, ktorí sú E, finančne podporovaní vo svojich aktivitách a priamo sa snažia e, zasahovať do, do chodu a smerovania e, nielen vnútro štátneho, vnútroštátnej politiky, ale aj zahraničnej politiky. A je to v podstate zákon, cez ktorý by sa um, stransparentnil stransparentnilo fungovanie eh, neziskoviek, eh, médií, toho hlavného prúdu, ako aj niektorých jednotlivcov, ako aj povedzme eh, tých subjektov, ktorí fungujú len na sociálnych sieťach, ako je ten nenávistný portál Zomri, napríklad. Hej? Že tam sa, tam sa tí ľudia, ktorí, aj keď teda ich Denny Kolár, ktorého pozdravujem týmto <laughs> spôsobom, Eh, eh, odhalil jednotlivo postupne, tak tí ľudia sa snažia proste eh, schovávať svoju identitu. Napríklad určite si všetci pamätáte uh, toho um, agenta Puchovského, Duhovského, teraz neviem, Puchovského, ktorý pôsobil na, na facebookovej stránke uh, Polície Slovenskej republiky. Napríklad pokiaľ by sa dokázalo, že takýto človek, ktorý má veľmi blízko k neziskovkám, veľmi blízko k tej otvornej spoločnosti, hej, aj ideologicky a určite by sa tam dokázalo nájsť aj nejaké finančné prepojenie, tak by sa takýto človek veľmi ľahko dal potom označiť za, za zahraničného agenta v podstate, stotožniť. Hej. Aj keď samozrejme si uvedomujem, že by to nebolo jednoduché, ale v každom prípade e, by to bol veľký krok e, k, e, k suverenite alebo k väčšej suverenite Eh, slovenského štátu, teda nášho domova. No a ako si povedal, eh, áno, áno, je, eh, je taká dogma <laughs> medzi tými duhovými súdruhmi, alebo respektíve slnečkármi, ktorí stále majú to nie je potreba. To je proste nevyhnutnosť vytvárať nejakého jedného všeobecného nepriateľa z Ruskej federácie, potrebu hovoriť o tom, že takýto zákon je, e, prichádza alebo bol vytvorený práve v Ruskej federácii. No nie, no nie. Takýto zákon e, e, prvý schválili Spojené štáty americké a je to zákon práve, ktorý by sa preberal zo Spojených štátov amerických a teda z, z, tej, z tej krajiny zasnúbenej, <laughs> vysnívanej pre všetkých pre všetkých e, našich dúhových e, súdruhov, ktorí sa tak strašne hlásia k tej demokracii ala Spojené štáty americké, ktoré tu dekády diktovali, čo si ľudia môžu myslieť, čo si môžu dovoliť v podstate jednotlivé štáty robiť. A pokiaľ tomu tak nebolo, tak e, dostali buď e, cez ekonomiku alebo cez dokonca aj hej, nejaký, nejaký konflikt vnútorný, cez nejakú farebnú revolúciu alebo dokonca až cez zásah e, samotných štátov vojenských po prstoch, keď si teda niekto dovolil trošku vystrčiť rožky, ako napríklad Kadáfi, alebo, alebo no, určite si pamätáte také tie e, vstupy vojsk eh, Spojených štátov amerických eh, pod eh, falošnou zámienkou, že sa niekde vyrábajú chemické zbranie alebo zbranie hromadného ničenia, čo samozrejme bol od začiatku až do konca blúd a lož non plus ultra. <clears throat> Jazykom súčasnosti hoax. <laughs> hoax, áno, áno. Hoax, ktorý, ktorý niekoľkokrát bol odhalený ako hoax, ale v podstate ani medzinárodný uh, súd, ani nepočujem ani tých predstaviteľov najväčších a najvplyvnejších štátov sveta. Uh, uh, v podstate všetci to ignorujú a nikto na to nepoukazuje. Takže ja berem ako fara zákon ako nevyhnutnosť a práve tá smutná udalosť 15. mája, keď ten poblaznený a možno nie pobláznený, ale hlavne zmanipulovaný, zmanipulovaný e, cintula, uh-huh. strelal na premiéra a teda e, v podstate e, napadol priamo našu štátnosť, slovenskú štátnosť, nielen osobu Roberta Fica, pretože on bol naj, alebo je, veď nezomrel, je najvyšší ústavný činiteľ. Uh, uh, ako si povedal, práve v tom čase, keď e, Cintula strelal na Roberta Fica, tak veľvyslanci Spojených štátov amerických a Veľkej Británie e, sedeli, sedeli e, v parlamente Slovenskej republiky na balkóne a pozerali, pozerali sa tam na, <clears throat> na poslancov, ale aj na vládnych činiteľov z hora, ako takí správni kolonizátori, alebo ako som ich označil predtým, tí, ktorí na silu, <laughs> aj keď sa tvária, že dobrovoľne presadzujú, alebo že to má byť dobrovoľné, je to osvojovanie tej demokracie, ktoré, ktoré, ktoré, e, ktorú oni presadzujú ako tú jedinú správnu. E, ja som to niekoľkokrát povedal, že ja berem ich prítomnosť e, ako taký výstražný prst pre slovenských politikov, pre slovenských poslancov, pre koalíciu, ako aj pre vládu, že moc vystrkujete rožky, pretože práve ja nehovorím, že, že reštruktúra rtvs ale očista rtvs ktorá je nevyhnutná, má, ako si povedal, isté aspekty toho fara zákona. Hej, že Uh, um, mnohí hovoria o tom, že je to nevyhnutné a s tým súhlasím, očistiť rtvs od uh, ľudí, ktorí by vďaka takému zákonu, ktorý bohužiaľ Tomáš Taraba má asi pravdepodobne niekde šufliku na spodku, možno aj kvôli veľvyslancovi USA a Veľkej Británie, možno sa ich zlakoli, ja neviem, a, a, by boli ľahšie odhaliteľní ako m, mm, agenti Eh, iného štátu, ktorí prenikli do verejnoprávnej, respektíve akože verejnoprávnej televízie a nevedia sa z akéhokoľvek dôvodu, či už naozaj z toho, že sú sami do seba tak zahladení, alebo sú platení na povedzme e, zo zahraničia, odosobniť e, od svojho politického názoru a ovplyvňujú nielen tie jednotlivé politické Eh, relácie, ale v podstate svojim konaním eh, vyvážili len na jednu stranu tie misky váh eh, tých, tých, tej, tej informovanosti verejnosti a boli sme svedkami, že RTVSK len jednostranne prezentovala v podstate názorovo nevyváženú mediálnu propagandu v podstate až e, k verejnosti smerom k Slovákom a slovenským občanom. A e, pokiaľ by dnešná vláda naozaj e, konečne schválila ten zákon o tej nevyhnutnej očiste rtvs tak mnohí z tých, ktorí tam zapričinili cez svoje konanie, a teda to konanie vykazovalo všetky všetky atributy toho agenta uh, inej mocnosti um, by boli odhalení, odstránení a tým pádom by vplyv povedzme tej Veľkej Británie a tý, tý, tých Spojených štátov amerických na, na tú, teraz sa to už nemá volať RTVS, ale uh, eh, STVR, STVR myslím. Slovenská, Slovenská televízia rozhlas. STVR, Mm, tým pádom, tým pádom v podstate e, taký malý krôčik k tomu, k tomu zákonu, ktorý odhaluje tých tajných agentov, alebo respektíve agentov, agentov, ktorí pracujú v neprospech Slovenska, v neprospech Slovákov, slovenských občanov a pracujú v prospech e, politického, ale aj iného vplyvu, samozrejme, aj iného, no. to je mediálneho, informačného vplyvu e, niektorého z tých akože našich <laughs> západných partnerov, ktorí, ktorí eh, zjavne nechcú stratiť ten svoj vplyv na Slovensku, aj keď sme tak maličký vraj, eh, že o nás ani George Soros nevie, že kde sme. Čo je samozrejme totálny blúd. Totálny. S tým súhlasím, ako my sme dlhodobo presvedčení o tom, že nie sme nejakým spôsobom dôležití, ale uh, všetky udalosti pre tých, čo majú teda oči otvorené, tak nasvedčujú uh, presný opak, pretože nie len teda naša um, poloha, uh, ale celkovo vlastne v tej uh, mozaike geopolitiky uh, má svoje opodstatnenie, alebo teda svoju úlohu. Uh, chcem sa ale vrátiť ešte k tomu zákonu FARA, lebo my sme vlastne povedali teda, že je uh, zákon FARA teda v USA, mm-hmm. tak, takisto je v uh, Ruskej federácii, čo je teda tiež pravda, aj keď teda sme už povedali, teda, že v mainstreamovom priestore sa e, títo e, naši dúhovi súdruhovia tvária, že iba v Ruskej federácii je tento zákon. E, ďalej tento zákon a je aj v ďalších štátoch. E, Izrael, Izrael je, má zákon Fara a takisto istú obdobu tohto zákona, e, ktorý dokáže stotožňovať agentov e, iných štátov, má aj Maďarsko. Takže e, ono pomaly, pomaly, ja dúfam teda, že, že sa situácia zmení a že tých štátov, ktoré budú mať takýto zákon, ktorý stotožňuje tých agentov, bude príbúdať. A vieš, čo je na tom, e, Kajo, najzaujímavejšie, že v podstate tí naši progresívci z progresívneho Slovenska. Uh-huh. Demokrati, ako je Nád, Heger a ja neviem ešte vlastne, <laughs> toto všetko je Šeliga, Čekovský a Amran uh, e, uh, e, a ďalší tí e, dúhoví súdruhovia, ktorí, ktorých môžeme kľudne označiť aj, aj, aj aj tie mediálne hviezdy, ktoré v poslednej dobe odchádzajú z televízie, pretože nezostávajú už taký priestor, ako by si predstavovali. Uh-huh veľmi radi rozprávali o tom, že kto je ruský agent a aký agent a taký agent a, a platený agent a to, že niekto dostal 200 eur na naftu, tak to už je teda hej, katastrofa. Na to sa veľmi rádo poukazovalo. Ale e, v podstate vec schválenie takéhoto fara zákona by odhalilo všetkých aj tých ruských agentov, je tak? Presne tak. A nie, nie len teda, že ruských agentov, ale celkovo, že každého... Čínskych, indických, <laughs> každého, kto by tu chcel ovplyvňovať chod ano. E, našeho vnútrospolitických chod štátu. Pretože v rámci takéhoto zákona e, vlastne e, by museli zverejňovať takéto subjekty, z e, akých e, zdrojov sú financované, aby sme vlastne doplnili e, túto informáciu. A na základe toho by boli stotožnení všetci, či ruskí agenti, či americkí, či čínsky, ako si povedal. A druhá vec, takto by vlastne zatočili aj s tými neslávne známymi konšpirátormi. <laughs> Lebo vlastne, keď by raz niekto musel deklarovať, odkiaľ je financovaný, už by to nebola konšpirácia predsa. A keby teda nebol financovaný zo zahraničia, tak samozrejme by bola konšpirácia, keby to niekto tvrdil. Takže, e, <laughs> takže by to vlastne dostalo, e, nazvime to nejaké pravidlá, bolo by to týmto spôsobom ošetrené a je zaujímavé, že vlastne títo demokrati alebo demokratizátori <laughs> e, s tým v podstate nesúhlasia alebo majú s tým problém. Lebo... A otázka, eh? tá, tá, tá zásadná otázka, Kajo. Prečo? A prečo? No a nie je tu na mieste uh, aj tá možnosť, že uh, veľmoci ako napríklad Spojené štáty americké vraj majú rôzne svoje mechanizmy, že krajiny, ktoré vlastne patria, alebo štáty, viem, že uh, no. uh, ktoré patria do sféry vplyvu Spojených no. Amerických. Dobre, ideš na to dobre, lebo presne tam by som sa dostal aj, tá, a ja. No, Ide tak, to... kľudne, kľudne pokračuj, no, e, lebo vlastne to, to, je, to, sú... to je doktrína, doktrína Spojených štátov amerických, A... čo sa týka zahraničnej politiky, je jasne stanovená a dohľadateľná. Štáty pod vplyvom sféry alebo vplyvu Spojených štátov amerických nesmú mať farazákon <laughs> A zase, hľadajte, milí poslucháči, hľadajte za tým tú motiváciu. Prečo je tomu tak? Pozrite si posledný rozhovor ano. Uh, eh, Jeffreyho Saxa s, uh, s pánom Carlsonom. Tam Jeffrey Sachs krásne v podstate jednoducho alebo možno zložito vetou vysvetlil, prečo Spojené štáty americké nechcú, aby štáty, ktoré sú pod ich vplyvom, mali farazákon. Je to tam nádherne, to nádherne a jednoducho. Prečo sú USA jedinou krajinou? To je krajina, keď počujem to slovo, keď sa jedná o štát. Dobre, ale nech ideme ďalej. Prečo sú Spojené štáty jedinou krajinou, ktorá nikdy nemala prevrat? Pretože to je jediná krajina, ktorá nemá americké veľvyslanectvo. Hovorí Jeffrey Sachs. <laughs> Odborník, ktorého uznáva celý svet, dokonca bol aj poradcom samotného Bieleho domu. Takže... Patrí, patrí medzi, dlhodobo patrí medzi 100 najvplyvnejších mozgov na svete, okrem iného. Takže nehovorí to <laughs> nejaký propagandista. Alebo... <laughs> ruský agent. Ruský agent. Nehovorí to ruský agent, hovorí to niekto, kto bol uh, uh, dekády platený a veľmi dobre platený práve administratívou Bieleho domu, aby Eh, radil tomu či onomu prezidentovi Spojených štátov amerických, ktorí si ešte stále v tej dobe mysleli, že budú na veky väčné rozhodovať o tom, že kto si čo môže myslieť a ktorý štát si čo bude môcť dovoliť. To sa samozrejme zmenilo. Jeffrey Sachs je jeden z tých osvietených uh, uh, Američanov, keď to nie Američanov, nich, Američanov, ktorí, uh, ktorí uh, vidia, že svet sa mení a že Spojené štáty americké, s, tou, s tými ich uh, korporátmi nadnárodnými, nejaké Blackwater a ďalšie, prestrelili do takej miery, že, že ich čaká, a to sa vám hovorí, eh, v podstate krach. Otázne je, že kedy ten krach eh, toho petrodolára mm, príde v čase. No, ja by som ešte neodchádzal od tejto témy, pretože nie, nie, aj... Ja mám pripravenú ďalšiu otázku pre teba. Ja som chcel teraz, ja som chcel teraz spomenúť Gruzinsko, ale no skús, ja, kam, si, kam si šiel ty s otázkou? Uh, uh, chcel som sa spýtať aj na Gruzinsko, ale celkovo chcel som sa spýtať, že čo sa zvykne diať, keď uh, suverénny štát začne <laughs> zvažovať uh, fara zákon. A tá otázka bola aj v tom zmysle samozrejme, že teraz zazneli také hlasy vo viacerých štátoch a konkrétnejšie som chcel uh, sa baviť o Gruzinsku. Gruzínsku, takže si ma v podstate aj predbehol, <laughs> ale je to súčasťou otázky, takže ťa no, tým. Takže v, v, Gruzínsku, v Gruzínsku si e, e, premiér a gruzínska vláda, premiér, to sú také tie krkolomné mená, Kabašidze, e, e, dovolil e, tento zákon akože dať do čítania a do schvalovacieho procesu. E, dokonca ho aj schválili a viete, čo sa všetci, ja alebo dúfam, že všetci posluchači Slobodného vysielača vedia o tom, že v Gruzinsku um, mm, pravdepodobne teda Spojené štáty americké uh, so spolupráci možno zemí 6 a možno ďalšími tajnými službami chceli vyvolať ďalšiu farebnú revolúciu podľa starého, známeho, dobre osvedčeného vzorca. No, vďaka Bohu, vďaka Bohu sa tá farebná revolúcia nepodarila vyvolať do takej miery, že by teda bola vláda zvrhnutá. Dokonca prezidentka gruzinská, toto neviem ani prečítať, <laughs> Zurabi Šviliová, tento Fara zákon vetovala, pretože na to mala právo. Pri nej treba povedať, že je to mm, človek, ktorý sa narodil v Paríži vo Francúzsku, dlhodobo ako, pôsobil ako francúzska diplomatka. A mm, ja dosť dobre nerozumiem tomu, ako takýto človek, ktorý sa cíti byť francúzom, môže byť prezidentom Gruzinska, ale to necháme na Gruzincov samotných, e, pretože toto právo veta mm, tejto prezidentky, ktorá tiež treba hľadať samozrejme za tým tú motiváciu. Prečo prezident jedného zvrchovaného suverénneho štátu hej, Gruzinska vetuje zákon, ktorý by dokázal um, identifikovať tých zaplatených agentov, povedzme z tých Spojených štátov amerických, Francúzska, lebo Francúzsko je tiež jedna veľká ekonomika, má uh, dobrú tajnú službu, aj tú zahraničnú. Uh, chcú... Prečo by sa takýchto agentov nemalo proste nejako, nejako, nejak, nejakým spôsobom identifikovať. Prečo, prečo to prezidentke uh, Gruzinska vadilo? No, ja predpokladám jednu vec, že cez ten zákon, ktorý teda uh, v Gruzinsku prešiel, je schválený, teraz sa začne aplikovať, možno, možno vláda premiera. Kabašidzeho zistí, že aj samotná prezidentka je nejakým spôsobom, respektíve teraz už asi nie, ale bola um, podporovaná zo zahraničia napríklad aj v jej kampani. A bolo by to veľmi nepríjemné, myslím si, že pre prezidentku um, Gruzinska, keby také niečo vyplávalo na paroch. Takže, takže ja, ja to vnímam uh, tak, že, že jediný dôvod, prečo takýto zákon prezident e, vetuje, je v podstate odhalenie, odhalenie toho, že on sám má za ušami viac špiny ako <laughs> samozrejme teraz to myslím uh, hovorovo to hovorím, že, že uh, symbolicky uh, ako, ako by mala mať. Takže je to obrovský krok, čo sa týka suverenity Gruzinska. Je to obrovský krok od, na, na takéto odtrhnutie tých nitiek e, z toho zahraničného vplyvu tých cudzích mocností na ten e, chod politický aj vnútroštátny, aj zahraničný Gruzinska. Takže blahoželám každému jednému Gruzincovi, ktorý, ktorý e, volil vládu premiéra Kabašidzeho. No, takže to je to, čo sa týka Gruzinska. Ja, ja, vieš, a musím zdôrazniť, že, a ešte raz to proste zopakujem, ja nerozumiem tomu, že keď sa rozpráva o, o tom zákone, ktorý sa týka rtvs teda tej očisty rtvs od tých, od tých vplyvov, povedzme, e, mimovladiek, neziskoviek, od tých vplyvov jednostranne E, zahladených e, zamestnancov, čo sa týka politicky zahladených e, zamestnancov, ktorí sa nevedia odosobniť, či už zo presvedčenia, alebo kvôli tomu, že, že sú zaplatení mm, nejakým, nejakou cudzou vládou, tak nechápem, prečo ten fara zákon Tomáš Taraba ešte nepredložil, ak ho teda vôbec má vypracovaný. Prečo ho má, prečo ho má v šuflíku? Pretože to malo byť prvé to mal byť prvý krok. Fará zákon mal byť úplne prvý na stole, eh, čo sa týka schvalovania, keď táto vláda prebrala eh, tie mocenské opraty do svojich rúk. Mm, domov Národná strana má v podstate zo samotných stanov jej, jej vyplýva povinnosť taký zákon o, pretlačať, a to nehovorím len o Slovensku, v podstate veď kandidujem do Európskeho parlamentu, keby sa mi podarilo eh, byť zástupcom E, Slovákov, slovenských občanov v Európskom parlamente a našiel by som na to dostatočnú podporu, aby to do čítania išlo, tak samozrejme, kým by sa to neschválilo, tak by som to tam uh, uh, dával znovu a znovu, aby členské štáty Európskej únie v podstate priamo um, z Európskeho parlamentu mali také rozhodnutie, aby, aby ten fara zákon prijali pretože ono sa to dá aj, aj v podstate aj z hora aplikovať dole, nielen z dola naopak, že zo Slovenska do Európskej únie to tlačiť, ale aj z Európskej únie naopak sem. Veď máme povinnosť zapracovávať aj, aj, aj tie nezmysly, ktoré tam schvalujú. Hm. Pavol, prišli nám aj otázky z telegramu Pavol Slota Slováci vpred. Je tam viacero otázok, tak skúsim vybrať také najzaujímavejšie. Ehm, Poslúchač sa pýta, že uh, vlastne aká je šanca, že, budeš, uh, že budete do budúcna úzko spolupracovať s republikou. Lebo ako sme už spomínali, v eurovoľbách kandiduješ ako nezávislý kandidát na kandidátke... Uh, Kandidujem ako predseda Národnej strany domov, ale kandidujem na kandidátke republika. Áno. A, e, a s tým si otázka, že aká je šanca, že či budeš teda spolupracovať do budúcna úzko s republikou? tak uh, niekoľkokrát to už zaznelo aj, aj, aj vo videách, aj vo vyhláseniach uh, a v podstate na tlačovej konferencii dvakrát, že uh, zástupcovia republiky oslovujú vlastencov. Ja, ja ako politik oslovujem národňarov, pretože národ je ten jediný subjekt, ktorý je uznaný celým svetom, ktorý je štátotvorný to si treba uvedomiť, že, že, že preto, preto mi je národ najmilší, pretože milujem svoju rodnú zem, milujem svoju matku, miloval som svoju starú matku a proste toto je tá moja motivácia, toto je prečo som národňar, pretože, pretože je to cit, je to cit. A, a, a vlastenci a patrioti, alebo lokal patrioti sú mi samozrejme oveľa bližší ako, ako progresívci <laughs> alebo duhoví súdruhovia alebo nejakí zbláznení kapitalisti, ktorí by tu rozpredali všetko a v podstate zrušili aj samotný štát e, a, a, a hranice a zaradili by nás už len ako región nejakého superštátu Európskej únie. Takže e, spolupráca do budúcna určite áno, pretože e, v 95, možno v 98% e, nielen krokov, postojov, bodov, ale aj vyjadrení sme stotožnení e, s Milanom Uhríkom a s ďalšími predstaviteľmi e, Hnutia Republika. Dúfam, že som, dúfam, že som odpovedal dostatočne aby... A je tu ešte uh, takáto zaujímavá otázka, si myslím. uh, je trochu dlhšia, tak ťa poprosím chvíľu. Peňa. Uh, e, čítal som jeden článok, nie priamo od vás, ale na telegrame, že keby sme vystúpili z EÚ, tak by sa naše HDP zvýšilo o 2,5 násobne. Myslíte, že naše HDP by sme vedeli zvýšiť ešte niekoľkokrát viac, keby sme sa zamerali na naše zdroje pitnej vody a v prípade vysokého množstva ložísk aj na jej export do sveta? pretože podľa mňa by sme v tomto boli na svete ako monopol. Samozrejme, ešte raz, ako vravím, ak sú také obrovské ložiska. Ďakujem za zodpovedanie aspoň jednej otázky. Držte sa. Opatrujte sa s vami. Takže toto je no, bolo... Priznám sa, že som pravdepodobne e, ten článok čítal aj ja. Bol to článok od e, e, nositeľa Nobelovej ceny Bohužiaľ si nepamätám meno toho pána, ale uh, možno by sme ho dohľadali, keby sme sa teraz snažili veľmi na, na, niekde na internete. Ale samozrejme nebudem tu ťukať do kláves. Um, viete, Slovensko je štát, ktorý má 5,5 milióna obyvateľov. Sme, my máme svoje Eh, ekonomické limity, tak ako máme aj svoje vojenské limity. Hej? Že my <laughs> sa nemôžeme pretláčať eh, s, naozaj s tými velikánmi, ale mm, keď sa keď sa človek, ktorý dostal Nobelovú cenu za ekonomiku, vyjadrí, že štáty, ktoré v podstate štáty toho, toho východného, eh, pardon, východného bloku Európskej únie, ktoré vstúpili do Európskej únie a pokiaľ by tak neurobili, tak by dnes ich HDP bolo vyššie, myslím, že až 2,5 krát, neviem, či nespomenul ešte vyššie číslo, tak na tom niečo môže byť, pretože určite si pamätáte tie, tie heslá, ktorými sme boli ovplyvňovaní, ktoré, keď bolo prezentované v podstate dôvody, prečo by sme do Európskej únie mali vstupovať. Malo sa proste ten, ten, tá životná úroveň, výplaty, dôchodky sa mali e, vyrovnávať s tými výplatami a, a dôchodkami e, iných členských štátov, hlavne tých západných členských štátov Európskej únie a on sa to nedeje. On sa to nedeje a v podstate ceste fondy, eh, ktoré teda dostávame a malo by sa tu niečo budovať, tak eh, sme sa zaviazali k takým veciam, ktoré nás pripravujú o tú štátnosť, ktoré nás pripravujú o to právo rozhodovať o svojej energetickej bezpečnosti alebo sebestačnosti, ktoré nás pripravujú o právo rozhodovať o svojej potravinovej bezpečnosti, sebestačnosti, ak chcete. A, a je to naozaj veľmi divné, pretože v podstate aj tým, že sme strátili svoju vlastnú menu, Eh, sme sa previazali s tým spomínaným petrodolárom, pretože euro je naviazané na dolár a to nás môže naozaj raz veľmi nepríjemne dobehnúť. Dnes sme ale súčasťou Európskej únie a ten projekt nie je zlý, veď keby, keby tomu tak bolo, tak by nevznikol ani BRICS, hej, to spoločenstvo eh, hospodársky spolupracujúcich štátov nie je zlá myšlienka. Len by to muselo zostať pri tom spoločenstve hospodársky spolupracujúcich štátov. Bohužiaľ, Európska únia má nastavenie e, e, také, že tie, tie veľké štáty, Francúzsko, Nemecko, hej, tie zakladajúce štáty, tie pôvodné zakladajúce štáty, majú pocit, že majú právo rozhodovať o tom, čo tí novoprišelci, akože aj Slovensko, môžu a nemôžu robiť. Hej, to je taký ten komplex veľkosti, ktorý má aj Spojené štáty americké. A toto je e, ten bod úrazu, na čom e, tá myšlienka v podstate toho ekonomického rastu tu na Slovensku a možno aj v iných štátoch proste padá. A toto je e, jeden z tých hlavných bodov, ktoré chcem zmeniť. Hej, samozrejme aj, aj s ďalšími kandidátmi, ktorí sú na kandidátke Hnutia republika. Mm, mm, nazvime to očistou, znovu nie ale očistou Európskej únie od vplyvov Spojených štátov amerických, povedzme aj od vplyvov stále Veľkej Británie, aj keď už teda nie je členským štátom Európskej únie. A poďme sa spoločne vrátiť späť naozaj len tej hospodárskej eh, eh, spolupráci tých členských štátov Európskej únie. Vynechajme všetky tie nezmysly, ideológie a to zasahovanie do politického diania v európskych štátoch, členských štátoch. Vynechajme to, že, že eh, tie európske predpisy sú nadradené ústavám tým, tým, tých národných štátov Európskej únie a my by sme reálne na tom mohli prosperovať. Lenže to by musela tá Európska únia mať nastavené e, proste pravidlá, kde zo spolupráce prosperujú všetky dotknuté štáty, všetky dotknuté strany. V podstate to, čo to, čo je mi sympatické na BRICSe. Preto je jeden z tých mojich bodov e, stať sa minimálne partnerským štátom e, BRICSu, ako Slovensko, keď priamo členským štátom BRICSu, pretože vôbec sa to nevylučuje. Nenašiel som žiaden, nenašiel som zatiaľ žiaden e, zákon, zatiaľ. ktorý by... Zatiaľ, zatiaľ, to zdôrazňujem, zatiaľ som nenašiel žiadny zákon, ktorý by zakazoval členskému štátu Európskej únie byť aj členským štátom iného hospodárskeho združenia. A pokiaľ by tomu tak bolo, tak v tej Európskej únie už naozaj nemáme čo robiť, pretože by to bolo jasné, že je to diktát, ktorý proste chce diktovať a zakazovať, čo ja absolútne odmietam. Ne, nebude žiadna nemká ginekologička rozprávať, čo, čo Slovák, e, e, e, čo slovenský národ môže a nemôže. Ona do toho nemá absolútne čo rozprávať. Nikým nevolená, samozrejme. No, sa, no samozrejme, to je. a celkovo ako môžem s tebou len súhlasiť, lebo vlastne tieto praktiky alebo tendencie e, naznačujú to smerovanie do tej nešťastnej e, takej digitálnej totality e, rôznymi teda spôsobmi. U nás ako môžem, môžem ešte odbehnúť možno, alebo môžeme spolu odbehnúť uh, k tým tendenciám, čo vyvolalo vlastne, čo vyvolal ten, ten nešťastný atentát na premiéra Mhm. kedy vlastne uh, predseda e, Slovenskej národnej strany uh, <laughs> ako začal teda s takou svojou aktivitou, ktorá je trochu aj v rozpore s tým, čo tvrdil pred uh, predčasnými parlamentnými voľbami, na čo narážam teda, myslím tým konkrétne tú nejakú povinnú registráciu občianských preukazov a e, veci, ktoré veľmi nápadne pripomínajú snahu o digitálnu identitu. No a um, prosím ťa, vyjadri sa, čo si myslíš práve o tomto, lebo Eh, mne to jednoznačne prípada ako v rozpore s tým, čo eh, hlásali predtým a eh, ako myslím pred, pra, pra, predčasnými parlamentnými voľbami a zároveň ako to, ich to vrhá do nejakého negatívneho svetla v pohľad, z pohľadu toho, že tiež teda kandiduje do eurovolieb a mne to príde ako súhlas s týmito nejakými praktikami, ktoré nás majú hm, priviesť do úvodzovkách digitálneho koncentráku. No tak Andrej Danko, <laughs> náš Andráš, to je taká postavička. A, e, znovu proste musím do neho kopnúť, pretože však e, ani jeden zo zakladateľov e, ktorí znovu obrodili SNS a dokonca ani jeden z bývalých predsedov SNS, a teda doktor, medzi ktorých sa počíta aj môj otec, ale ani jeden ostatný, ani jeden nesúhlasí s tým, uh, aké smerovanie má SNS a nesúhlasí v podstate s krokmi Andrea Danka. No a ono niekoľkokrát proste uh, išiel proti národu. Uh, prvýkrát tak naj, to je to najzásadnejšie, čo kedy pustil z úst, bolo <laughs> a nebol to brept, nebol to brept, bolo vytvorenie Európskej armády, čo proste jeden národňar dokonca predstaviteľ tej najstaršej politickej strany na Slovensku nemôže ani len pustiť zús, pretože to je automatický zanik Slovenskej republiky, keby vznikla Európska armáda. Aj tam sme popredu, ako Národná strana domov, pretože keď by sme hovorili o vzniku eh, armády, kde by teda súčasťou boli štáty Európskej únie, tak hovoríme o o aliancii armád Európskej únie, nie Európskej armáde. Aj, aj to má pomilené. No a čo sa týka toho vyplakávania o ošikanie, že mu niekto nadáva do debilov no, na sociálnych sieťach, <laughs> tak, tak eh, um, nechcem hovoriť, že to je, hej, keď niekto niekomu povie, že je debil, hej, keď niekto niekomu povie, že je debil, tak uh, poukazuje na jeho IQ. Uh, e, ale dobre, nech, nech. Um, um, ona tá šikana, tá, tá, na, na, alebo o to, o čo sa on opiera, je úplne cestné, pretože ono to má, môže mať dva uhly pohľadu. Jedna, jedna je tá, ktorú si povedal ty, že uh, uh, ono to smeruje k tej digitálnej totalite. Digitálnej totalite. A samozrejme tieto kroky k tomu napomáhajú, pretože, pretože Andrej Danko v snahe uchrániť sám seba, svoje ego, ego pred tým, aby niekto o ňom povedal, že je debil, alebo že má malého, alebo povedzme niečo ešte iné, že si dokazuje tú svoju malosť s veľkým autom, alebo že, že, že napíše niekto, že strieskal v Banskej Bystrici svoju milenku. Mhm. Eh, v podstate hm, chce, chce napomôcť k, to, k, tomu, k tomu diktátu, k tej, k tej totalite, ktorá prichádza tou uh, digitálnou identitou, digitálnou menou, hej, uh, tými, tými uh, tým hodnotením, hej, ako sa správa človek, ako sa správať má a, a nemá, ako skočím ti do toho, o čo je to iné, ako tá predošlá vláda, keď e, vlastne za názor vypínala či už weby, nepohodlné, o čo je to inakšie, ako keď ľudia boli... No veď e, te, teraz sa presne, presne e, pardon, keď ľudia boli teda predvolávaní na výsluh za nejaký komentár na Facebooku alebo teda inej sociálnej sieti, o čo je to iné, že vlastne zmení sa len Eh, teda človek, ktorý to má nejak pod palcom, že eh, a pritom, eh, čo je, a myslím si, že dôležité, aby sme povedali, že všetky tieto sociálne siete už majú tie mechanizmy, predsa keď ma niekto obťažuje v kybernetickom priestore, či už svojimi komentármi alebo nejakými súkromnými správami, tak jednoducho ho zablokujem, vymažem a je po probléme. Ako, mm, neviem, ako, či je toto E, dôvod alebo zámienka monitorovať všetko a e, monitorovať údaje všetkých ľudí a e, prispievať, ako sme spomínali, k tej no, digitálnej... Ty si to, presne, ty si to pomenoval teraz veľmi dobre, pretože keď, veď, a ja mám Hej, ja mám tiež nejakú digitálnu identitu, mám svoju facebookovú stránku, telegramovú stránku, na YouTube mám proste kanál. Uh, uh, pokiaľ sa mi nepáči, že mi tam nejaký Ferko Mrkvička, alebo nejaký Šimečka, alebo Duhovský, Puchovský, alebo hoci kto niečo komentuje, tak ja ho proste mám možnosť jednoducho zablokovať. A bodka. Nepotrebujem zistovať jeho občiansky, nepotrebujem ho stotožňovať, nepotrebujem jeho rodné číslo, nepotrebujem jeho bydlisko. Proste toto je niečo navyše a je to medvedí krok smerom ku, ku globalistom od Andrea Danka. Presne. Otázka je, samozrejme, e, môže na to existovať druhý pohľad. Ne? Dajme aj druhý pohľad, aby sme teda boli vyvážení. Či? Pokiaľ chce, pokiaľ chce uh, táto vláda, hej, a vybrali si teda Andráša na to, aby to prezentoval, uh, robiť povedzme nejaké uh, petície cez Facebook, <laughs> tak v tom prípade súhlasím. V tom prípade súhlasím, pretože petíciu musí podpisovať človek, ktorý reálne existuje. Proste na Slovensku sa k petíciám, to, to si bola, bol si svetkom asi aj ty, že, že petíciu podpisovala uh, Pamela Anderson, uh, ja neviem, ten je par, partner David Hazelhoff a ja neviem kto ešte prepač, tomto ti do toho vstúpim. Ja si myslím, že sociálne, e, nejaké petície na sociálnych sieťach by vôbec nemali byť no relevantné. No, Ale ja ti len hovorím, že pokiaľ vláda Roberta Fica uh, uh, chce, chce zlegitimizovať takéto nezmysly, ako sú napríklad petície cez uh, uh, sociálne siete, cez internet. Pokiaľ smerujú k tomu, že aj oni chcú, aby sa volilo proste elektronicky. A vybrali si na to ako, ako takého obetného baránka práve znovu Andráša a SNS, no tak mi to do toho obrazu ako zapadá. Andráško prebral myšlienku, on si ju prezentuje ako svoju, pretože mu na internete niekto vypisuje, že debil a, a v podstate robia medvedí krok. Nebolo by to prvýkrát, čo Robert Fico e, robí zlý krok. To sa už stalo v minulosti. Nech teda, aj keď ho teda uznávajú ako štátnika. E, e, robí medvedí krok pre, pre globalistov. A samozrejme, ja by, som, ja by som to nikdy nespravil. Tak ako hovoríš, facebookové stránky, e, facebookové internetové stránky, sociálne siete na to majú svoje nástroje. Vy si tých ľudí môžete vyselektovať, obmedziť im prístup, nebudú komentovať a vlastne ani nemôžu vidieť váš príspevok. Áno, je to pracné, lebo oni si tí trolovia do nekonečna obnovujú a stále robia ďalšie a ďalšie uh, uh, účty. Ale je to jeden zo spôsobov bez toho, aby sme museli my obetovať svoju slobodu. Aby sme sa my museli nejakým spôsobom proste e, o, o, omedzovať kvôli tomu, že sa niek- e, niekomu ako Andrejovi, Dankovi nepačí, že, že niekto píše o ňom, že má malý a že si dokazuje e, veľkým autom o, svoju dôležitosť. To proste, to, to je, to je... kybernetická šikana je bohužiaľ realitou. Ja by som sa na to pozeral, ale samozrejme zase z úplne iného pohľadu. Uh, uh, ja by som napríklad dal po prstoch práve tým zhotoviteľom alebo z, z, z, zriadovateľom tých samotných a, e, sociálnych sietí, aj Meta, Telegram a ja neviem ešte akých, TikTok a, a ďalších, ktorí si dovolia napríklad vymazať účet e, e teroristu Cintulu. Ako keby sa nechumelilo. A nič sa nedieje. Napríklad. Alebo, alebo zablokujú Huliaka alebo Blahu. Ako keby, ako keby e, na to mali oni nejaký mandát. Oni zablokujú politika, ktorý tu dostal, ja neviem, Blaha dostal, myslím, že cez 400 tisíc kružkov. Blaha, keď niečo napíše, povie, tak uh, uh, v podstate píše a rozpráva za 400 tisíc Slovákov a slovenských občanov. Je ako nejaký blbeček s prepačením uh, niekde v Irsku, ktorý pracuje pre metu, si môže dovoliť vypnúť jeho účet. Aké jeho pravidlá? Proste Facebook a aj iné tieto sociálne siete prerastli same seba. A myslia si, že sú... A Trumpa, napríklad, ako môžu zastaviť Trumpa, bývalého prezidenta Spojených štátov amerických? Ako ho môžu oni zablokovať? A blokovať či už otvorene alebo tieňovo jeho príspevky. Veď to je nemysliteľné. Toto, toto by bolo súčasťou napríklad toho farozákona, ktorý by som propagoval ja. Že by sa zriadila, ale štátom slovenskom by sa zriadila komisia, kde by mohol sedieť nejaký pingel e, z Facebooku alebo z Mety, alebo ja neviem, z TikToku, alebo z Telegramu, ako fact-checker, ako to je také moderné slovo, teda overovateľ e, faktov. A, ale hlavne tá komisia by bola e, zriadená a najdôležitejšie slovo by mali politici, ktorí na to majú mandát, alebo zamestnanci ministerstiev. Hej. Ale lepšie by bolo práve politici, hej, že by oni dohliadali na to, že či ten alebo onen, Blaha, Slota, alebo ja neviem, uh, e, uh, e, Siarto, mhm. nepíšu na tých, na tých svojich účtoch niečo, čo nie je pravdou. Neexistuje, aby mm, mm, e, Zuckerberg alebo hoci kto, hoci aký jeho zamestnanec mohol vypnúť slovenského politika, ktorý má mandát od Slovákov rozprávať to, čo rozpráva, a respektíve písať. Lebo to už prepáč, že som ti do toho tak skočil, ale mm, tu už sa potom dostávame, že vlastne súkromná nadnárodná spoločnosť ovplyvňuje politiku suverénneho štátu minimálne tým, že teda, ja neviem, zablokuje alebo zmaže. Jasné, jasné, jasné. To je ovplyvňovanie vnútroštátneho politického chodu a možno aj zahraničného. No, dostala by prvýkrát e, upomienku, druhýkrát upomienku a tretíkrát by dostala pokutu 1,5 miliardy e, eur a keby ju nezaplatila, tak by na Slovensku Facebook nebol. A zriadil by sa štátny, e, štátny, e, štátna náhrada Facebooku a ľudia by si tam mohli písať svoje príspevky. A pokiaľ by tam e, niekto klamal, zavádzal, zasadla by komisia, ktorá by bola zložená z koalície, opozície, vyrovnanie, povedzme s nejakým zamestnancom ešte to, tej, tej samotnej toho sociálneho média a tam by sa rozhodlo spravodlivo, že či taký, taký má byť vypnutý alebo nemá byť vypnutý, či má, či má byť blokovaný alebo nemá byť blokovaný. Ale určite by o tom nerozhodoval nejaký pingel v Anglicku alebo v Indii. Určite nie. Pretože toto, a teraz, teraz možno budem trošku tvrdší, ale upozorňujem všetkých na to, že, že na vojne ešte v nedávnej minulosti buzeráky boli e, <laughs> priestory, kde chodili, e, e, chodili vojaci v službe na to, aby teda boli zvození. Presne toto je proste e, novodobá buzerácia a práve Andrej Danko to svojou aktivitou chce. Chce v podstate buzerovať všetkých tých, ktorí sú mu nepohodlní. A to nie je, toto nie je správna cesta. Určite to nie je správna cesta tých správnych ciest e, je určite viac a, a jednu som pomenoval, proste uzákoní zákon o, o týchto sociálnych sieťach. E, nech sa páči, inšpirujte sa, Tomáš Taraba, Andráš, inšpirujte sa. Treba to urobiť tak, že tie komisie nebudú, tí fakt checkery nebudú v rukách žiadnej mimovládky, neziskovky, nejakého synčeka z setu alebo, alebo nejakých vymyslených túto elfov, čo má Dubec e, v Žiline v, tom jeho, v, tom, v tej jeho chajde Rozhodovať o tom majú ľudia, ktorí na to majú mandát, ktorí sú zvolení slovenskými občanmi a Slovákmi. Nie nejaký, nejaký e, do seba zahladený podnikateľ, ktorý chce proste ryžovať aj na politike a Slovákoch a slovenských občanoch. Takže, e, takže, takže toto je taký ten môj názor. A, a čo sa týka toho fara zákonu, ešte sa k tomu vrátim. Uh, um, už som povedal, že zo stanov Národnej strany domov vychádza, že v podstate takýto zákon musí byť schválený, pretože odmietame akékoľvek zasahovanie do uh, vnútroštátneho chodu. Hej? Že my, my sme v podstate oprávnení nechcem hovoriť, že to právo máme od Boha, ale áno, máme ho od Boha, máme to ústavou garantované, že, že si môžeme rozhodovať o svojej prítomnosti aj budúcnosti a musí tomu tak byť. A ja by som išiel ešte ďalej. Ja by som nešiel len k tomu, že stotožníme tých agentov, ale niečo s tým aj spravíme. Keď sa taký agent k tomu prizná, že je platený z Anglicka, Francúzska, Spojených štátov amerických, Indie alebo Turecka, ja neviem, tak to nie je len o tom, že ho stotožníme a že ho verejnosti ukážeme, na, túto máte Eštebáka, túto máte agenta MI6, túto máte agenta CIA alebo ukrajinskej SBU. Nech sa páči. Nie, ja by som šiel ďalej týmto zákonom. Ja by som tam vyvodil z toho aj nejakú zodpovednosť. No ty už nikdy nebudeš pracovať v žiadnom e, e, úrade verejnej správy. Už nebudeš nikdy môcť byť zamestnancom štátu. A pozrieme sa aj na tie tvoje prepojenia, na toho, na toho a na toho zamestnanca, či ste náhodou nekomunikovali. Pozrieme sa na ten Facebook, na ten WhatsApp, Viber, Telegram, Signál. Pozrieme sa na to, že či tam nenájdeme nejakú komunikáciu. A bude postihovaný aj ten, aj ten, aj ten. A už nikdy nebude v chode štátu nejakým spôsobom zaradený. Ja by som išiel až takto ďaleko. A možno pri tých najväčších, keby sme napríklad dokázali, že podobne ako prezidentka Gruzinska, aj tá naša už teraz dosluhujúca prezidentka bola sponzorovaná v jej kampanii zo zahraničia. No tak ja by som išiel ešte ďalej. Jaká ochranka do konca života? Jaké privilegia prezidenta? Agentke? No mala by privilegium, vieš aké, ale 20 metrov štvorcových a nech sa pozerá cez okienko na, na nebičko. Takto by som ja postupoval trošku ďalej, nielen stotožňovať. Rozumiem, veď ako bavíme sa stále o tom istom a um, jedná sa o to, že vlastne v priestore verejnom je obrovské množstvo takýchto aktivistov. Ako podobnú vec, alebo Mm, podobný súvis môžu ľudia vidieť aj vlastne s tým halo, čo sa ob, o, vlastne odohráva okolo teda televízie Markíza a teda pána Kovačiča, <laughs> kde vlastne prichádza tiež veľmi ako zaujímavé situácii a uh, ma, ja mám osobne pocit teda, že uh, sa to prezentuje inak, ako to v skutočnosti je, ale veľmi rád by som bol, keby si sa pre poslucháčov k tomu vyjadril práve ty. No, no, ja mám doma takú malú opozíciu. Moja Aťka, ano. ona je, ona, napríklad, hej, čo sa týka Kovačiča. Uh-huh. Kovačič je bol zjavom, zjavom sympatický, veď to bol sympatický chlap, hej to musím tomu chlapovi uznať, dokonca aj inteligentný s velikánskym prehľadom. To ale o ňom nehovorí, e, to o ňom nehovorí, že je aj ako človek dobrý alebo dobre nastavený. Takže ja e, niekedy doma musím viesť také, také tie akože e, <laughs> nie úplne príjemné dialógy, ale rozprávali sme sa o tom a e, v tomto súvise e, počas takej tej malej výmeny názorov, domácej malej výmeny názorov, proste som vybuchol a hovorím, že no tak nech sa páči, nech si ten Kovačič, Dýre, Iliev, e, Dybáková, ja neviem ešte, ktorý, nech si spravia svoju vlastnú televíziu. A možno si tam potom pozývať tých stroskotancov z, demo, z demokratov, ako je Heger, Načelik a Čekovský a, a povedzme Hamran. Pretože to je presne obraz to je presne obraz ľudí, ktorí k sebe pasujú. Kovačič, Kovačič ako jeden inteligentný chlap, to, to všetko to, čo Kovačič robil, robil premyslene. To, to, to neboli žiadne, ja, eh, nazvime to teraz že... Akože- nebol to nejaký emotívny skrad, alebo nejak... Áno, áno, áno. Nejak... To, to nebol zločin zvášne, by som <laughs> povedal hovorovo, hej, že... <laughs> Eh, eh, on a všetci tí, ktorých som vymenoval, Girel, Ilie, e, Dybáková a povedzme ešte aj tá Hanzelová, tá... E, Jeho manželka. E, manželka, hej, no. Uh, um, oni si pomýlili svoju, svoje zamestnanie s mandátom politika. Oni nepochopili to, že oni tam nemôžu v tých televíziách jednotlivo, hej, prezentovať svoje názory ako politici. Akože... Nemôžu, nemôžu nadržiavať keď, keď hociaká relácia, pokiaľ bola, e, kde bol, povedzme, kde boli dvaja, e, kde boli dve protichodné politické postavy, oni sa nemôžu, e, ako napríklad Makara, prikláňať na jednu stranu, že Blahu nenechá dohovoriť, skáče mu stop do reči ale potom sa otočí a potom ja, mm, povedzme na Šimečku alebo na toho Šipoša, alebo na, myslím, že Šipoš tam bol vtedy, otočí sa na Šipoša a áno, áno, veď pani prezidentka Čaputová, áno, presne toto hovorila a, a máte pravdu. Toto tam nemôže zaznievať. Tam toto si treba toto si treba uvedomiť, toto treba jasne pomenovať. Toto je ten problém, prečo predstaviteľa dnešnej koalície alebo vlády odmietajú chodiť do tých politických relácií súkromných televízií. Áno, lebo vlastne máš, máš moderátora, po prípade moderátorku, dvoch hostí, ale v skutočnosti sleduješ debatu dvoch proti jednému. <laughs> Ale... Alebo po prípade, jo, ja som, videl, ja som videl debaty, kde boli E, e, akože e, dvaja, dvaja a moderátor a v podstate boli štyria proti jednému, alebo traja proti dvom. Hej, že, no. že to, to je absolútna nevyváženosť. Oni tam, no. tí moderátori nepochopili jednu vec, že oni majú byť faktografickí, nemajú, nemajú ovplyvňovať tú debatu ani jedným, ani druhým smerom a hlavne sa nesmú za okolnosti uh, pretože na to nemajú mandát od voličov. Oni na to nemajú mandát. Jakože to, že je Markíza, tá, tá trojka, Jojka sledovaná, to im nedáva právo prezentovať svoj názor, ako keby to bol názor všetkých divákov. Pretože to Ale... nie je pravda ale ani aby, aby to prezentovali, že to, ako je, keby to bol názor celej televízie napríklad, lebo oni neprerástli svojho zamestnávateľa, alebo teda televíziu, nie sú... Akože Kova, Kovačič zabil, Kovačič zabil, keď e, rozprával o nejakej cenzúre. Samozrejme, to bola cenzúra jeho názoru, ano. Jeho, jeho pohľadu na politiku, na svet, svetovú politiku. E, a, a v televízii počas priamého prenosu e, to odprezentoval v podstate ešte aj za peniaze svojho zamestnávateľa. Zautočil na zamestnávateľa v eh, živom vysielaní, kedy ho ten zamestnávateľ platí ano, ano, ano. dáva mu proste dôveru v to, že teda v tom vysielaní bude reprezentovať čo najlepšie teda záujmy svojho záuj <laughs> zamestnávateľa, tak v tom čase vlastne na ňo zautočil a nazýva, ja neviem, čo, čo myslíš, nazýva to cenzúrou. Áno, že čo, čo myslíš, koľko mal, takú, koľko mal takú Kovačič vyplatu? Ja neviem, 120 eur na hodinu určite sú dobre platené. Ja neviem, hej, to, to som mm, trepol, ne, možno menej. Nechcem, nechcem typovať. Ja, nie, ale dobre, vieš čo, počítajme stovku, počítajme stovku. Nech sa nám to dobre počíta. Stovka na hodinu, to je uh, deleno 60 má euro 60 na euro 70 na minútu, hej. No a keď ten jeho prí, príhovor trval vieš, takéto jeho príhovor, to, to vyplakávanie a osočovanie svojho zamestnávateľa trvalo povedzme 5 minút, tak e, v podstate ten človek dostal 8,50 eur <laughs> za to, že kydal na svojho zamestnávateľa. Od svojho zamestnávateľa. No, ako to je, ako, z môjho pohľadu je to až uh, vlastne neuveriteľné, že sa to mohlo stať, lebo ako si viackrát spomínal, on je pomerne teda inteligentný chlap. Ja myslím, že on aj... Není pomerne, on je veľmi inteligentný. Ehm, vyštu, vyštudoval, myslím si, aj, aj právo a tak. A vlastne to, takéto veci musia byť akože ošetrené v zmluve, že takéto niečo nemôže spraviť. A to podľa mňa načrtáva aj otázku, že e, čo je za tým, že on, keď te, sa podujal na takýto krok, tak ten krok bol podľa mňa premyslený, ako si povedal, nebol to teda zločin <laughs> zvláštne, alebo teda nejaký emotívny uh, Um, skrad alebo nejaký výpad. A e, tam sa našrtáva tá otázka, že aký je ten ďalší krok, lebo keď si bol tohto vedomý, lebo to určite je v rozpore s jeho zmluvou. Či už ju má ako zamestnaneckú, alebo či už ako e, živnosti po prípade nejaká, nejaký právnický subjekt dodáva tú reláciu e, Markíze, neviem konkrétne, ako má koncipovanú zmluvu, tak určite je porušením tejto zmluvy. Či je ako... A, ešte, akože teraz tu rieši nejaké posti, no tak nedostane 5-mesačné odstupné, dostane 3-mesačné. To, ale toto by som vôbec neriešil ale, ale keď hovoríme o tom, o tom, že určite to bolo premyslené, a ja som teda srandoval o tom, že si môžu z Kovačič, Kovačič s Dürerom, Ilievom, Hanzelovou a Dybakovou robiť svoju vlastnú hm, televíziu Pravda. <laughs> Jediná neochvejná pravda a politický názor nás, vyvolenej peťky. Uh, uh, tak možno, možno, ešte možno sme trafili aj teraz klinec po hlave, lebo lebo čo, keď e, je pravda to, čo sa šepká v kuluároch, že ESET chystá svoju vlastnú televíziu. Tam, keď Kovačič už je zmierený s tým, že tí noví majiteľia chcú mať moderátorov takých, ktorí nezasahujú do tých politických relácií, aby náhodou tie televízne stanice od politické relácie nedošli a nemohli tak ovplyvňovať e, v prospech svojho zisku politikov, predávať svoj priestor priamo či nepriamo tak e, naozaj, čo keď ESET si chystá svoju televíziu? A Kovačič už premyslene aj s tým Dürerom, aj Lievom, aj, aj Dybakov, ktoré odišli teda, uh, uh, pracujú na projekte, ktorý na Slovákov ešte len čaká. Možno to nebude televízia, ktorá bude terestriálna, ale bude už iba digitálna, že bude, bude iba cez internet. Hej? Veď aj samotný, samotný kandidát na prezidenta, ten, čo slúžil celý život politikom, nikdy nie ľuďom, Korčok má teraz svoj podcast. Čo keď aj on tam ide byť redaktorom? <laughs> Predstav no. hlavou a, a ma, maskotom televízie ESET. Ako mňa osobne by to neprekvapilo. Len nestále príde úsmevné, že vlastne Ehm, takýto človek, ktorý vlastne nemal vôbec žiadny problém s tým, keď boli iné weby teda vypínané, eh, keď boli teda ľudia nejak nejakým spôsobom perzekuovaní za názory alebo im neboli predlžené pracovné zmluvy. No. Vtedy, vtedy nebol nejaký akože bojovník za práva, nebol proti cenzúre, vôbec mu nevadilo, že to bolo za ich názory, ktoré vyslovili vo verejnom priestore. Eh, takisto môžeme povedať, že E, vlastne Markiza je súkromná televízia, súkromná spoločnosť, e, tak týmto ľuďom nevadilo, keď súkromná spoločnosť e, Renault rozviazala spoluprácu s Atilom Begom za to, že vlastne vyjadril nejakú politickú podporu inému kandidátovi ako ten slovenský management Renault. <laughs> Vtedy vlastne tento človek nemal potrebu sa ozvať, že, ako, že niekto tu vlastne cenzuruje alebo teda snaží sa umlčať. Skôr boli vlastne títo ľudia na tej strane, ktorá si z toho robila posmechy a ktorá hovorila, je to súkromná spoločnosť, môžu si spraviť čokoľvek, čo chcú, ak nechcú s tebou alebo teda s nejakým takýmto alebo takouto osobnosťou spolupracovať, je to ich právo. Tak teraz zrazu vlastne súkromná spoločnosť ako Marky sa nemôže určiť, že kto vlastne bude moderovať ich relácie, napríklad kvôli tomu, že je ako moderátor alebo žurnalista, že je viac politicky aktívny, ako by mal, alebo prejavuje vlastné názory viac, ako by mal. Tam to neprekáža, že no, tu sa dostávame akože k tomu, že hm, hm, to, čo... No, ja, ja ti poviem, vieš k, čomu sa, vieš, k čomu sa podľa mňa dostávame? To je, no. normálne, to je normálne diagnoza to je normálne diagnoza, pretože tí ľudia nie sú hlúpi, to nie sú ľudia, ktorí majú nízke IQ. To je diagnoza Lipšicového stáda. <laughs> Tak sme ich, tak sme ich svojho času nazývali, Lipšicové stádo. A ja normálne som čakal, že Kovačič, podobne ako ten architekt eh, tých podvodných pyramidových hier Mazák, <laughs> uplatní svoje ústavné právo byť jediným moderátorom v Markíze, ktorý môže moderovať politické relácie a no. bez, bez toho, aby ho za nejaký jeho politický prešlap či ovplyvňovanie karhal jeho zamestnanec, ktorý mu ešte aj musí <laughs> platiť odvody. <laughs> Neodvolateľný. Vlastne, že mu garantované, že bude eh, moderovať politickú reláciu. Áno. Iba on. Ne, neodvolateľný. Zmluva nevypovedateľná, jednostranná. A, môže... a, ešte, a ešte takým spôsobom, že bude e, svoje názory tam prezentovať, ako keby na to mal mandát. A, mô, a môže v živom vysielaní svojho zamestnávateľa zautočiť na zamestnávateľa. <laughs> Bestresne. Že... Ústavu garantované právo prezentovať svoje názory, hodnoty, ideológie a ovplyvňovať politické relácie e, v prospech e, e, progresívcov, duhových súdruhov. Oni, oni ako keby si to otočili, že už to nebude TV Markiz, ale TV Kovačič že, <laughs> že vlastne preráž to ako keby televíz. Ale hovorím, ako je to trochu aj, teda trochu viac úsmevné, ako som aj predpokladal, ale e, ako za tým skôr si myslím, že budú mať pravdu tie také tie e, šuškandy, nazvime to, o, o tom, že sa možno chystá nejaká takáto nová v úvodzovkách nezávislá televízia, kde sa bude tlačiť jediný ten správny názor a budú tam ľudia toho rovnakého razenia, toho slniečkárskeho, toho dúhového, prerastené dúhovými súdruhmi, neomarxistami, neobol... Miško Trnka bude podobne ako uslintaný Rusko robiť príhovory každý týždeň pravidelne v piatok o 7 a rozprávať, že čo si ľudia môžu a nemôžu myslieť a čo môžu a nemôžu robiť kto je dezolát, kto je konšpirátor, kto je, kto je hoaxer. Robiť inzeráty na elfov, ktorí budú kontrolovať názory na sociálnych sieťach a vypínať e, účty, nahlasovať ich kamarátov v mete, aby, ich boli, aby boli ich účty tieňovo blokované a nevedeli sa posunúť tým či oným smerom získať nových fanúšikov, nov, veľa videnie, interakcií. Celé oddelenie policie budú nové zriadené za to, aby všetci kontrolovali, <laughs> či náhodou niekto nie je v rozpore s ich videním sveta, tou jedinou pravdou a potom budú ako persekúcie a bude sa trestať a <laughs> sankcionovať každý, kto s ich videním sveta má nejaký E, problém alebo vidí to inak. No. Tak to... Veď, pozri, ja, veď, keď sa takto o tom rozprávame, ono to je úsmevné, trošku akože aj srandujem, ale je to taký, taký akože smiech cez, cez zuby, hej, so zaťantými sankami. A, lebo ono pri týchto politických reláciách, hlavne v tých, tých súkromných spoločnostiach, tých súkromných televíziách, by, by sa mala spraviť nejaká naozaj nejaká, nazvime to doktrina štátnou určené pravidlá, uh, kde by napríklad tí moderátori mali mať mm, povedzme aj nejaký psychologický posudok, či sú spôsobili v podstate viesť takéto, takéto relácie bez toho, aby ovplyvňovali mm, ten chod, aby to nebolo len proste nejakým, mm, nejakou zmluvou, nejakým vnútornými stanovami tých televízií, ale aby to bolo naozaj uh, štátom stanovené, že čo môžu, nemôžu. Nech sa zriadi komisia. Nech sa, znovu, nech sa zriadi komisia. Nech je tá komisia vyvážená uh, uh, z koalície, opozície a nech pri nejakej sťažnosti niekoho, nejakého politika, ktorý mal pocit, že, že bol utlačaný do úzadia, že nemal priestor, že, alebo nebodaj, že moderátor nadržiaval jeho oponentovi, tak nech to, tá, nech to tá komisia zhodnotí a nech postihuje nielen e, televíziu, ale aj samotného moderátora. Nech tam je nejaká trestnoprávna zodpovednosť, nazvime toho, alebo ekonomická zodpovednosť toho moderátora aby si to ne, ne, ne, nešiel tam robiť hocikdo, nejaký Kovačič, e, tam prezentovať svoje, svoje názory a, a svoje hodnoty, svoje ideológie ako, ako holý fakt, že to je to jediné správne nastavenie. Ale inak aj táto situácia, prepáč, že ti ako do toho nejak tak skáčem, ale aj táto situácia, e, keď, keď to ľudia vidia, čo sa deje, tak čoraz viac je zjavné, že sa nejedná o len ako o takých nejakých jednotlivcov, ktorí z presvedčenia sa stávajú aktivistami, ale či, čím ďalej, tým viac to vyzerá, že, že je to dobre zorganizovaná um, nejaká a koordinovaná skupina um, aktivistov, ktorí teda plnia nejaké ciele a of, snažia sa ovplyvniť ten politický vývoj v Slovenskej republike, mm -hmm. ale zásadným spôsobom ho nejak ako nejakým spôsobom meniť po prípade no, a toto presne tam je, tá, to, ten fará zákon, ktorý teda bohužiaľ stále, hej, musím znovu a znovu to budem do nekonečna opakovať, až kým ho Tomáš Taraba nevyťahne z toho no, šuflíka. je na to liek, to je v podstate liek na takéto na takéto zákulisné ovplyvňovanie uh, slovenskej politiky. Pretože e, e, vedeli by sme pomenovať každého jedného, ktorý sa nechal kúpiť a robí to v podstate zo zišných dôvodov, to ovplyvňovanie toho štátu. A, a, a vyvodzovať z toho aj nejaké postihy. Nielen proste to, čo hovoriť, e, hovoria tí predstaviteľi ako Taraba Danko a ďalší, ale ja by som išiel ďalej. Proste tie postihy. Postihy sú dôležité, aby, to, aby, aby, aby tam bola výstraha, jasne povedané, že, že toto sa robiť nesmie a ak to robiť budete, tak budete... No, vyvodiť takým... zodpovednosť. Zodpovedne, áno, áno. A prišla nám, e, prepáč, prišla nám e, teda ďalšia taká otázka, ale vyzerá to skôr na taký postreh, Um, dobrý podvečer, zdravím vás. Čo sa týka Kovačiča, tak v jednej relácii tam mal Sulíka. Sulík mu povedal, že ak by sa roztopili všetky morské ľadovce, tak hladina mora by nestúpla ani o centimeter a Kovačič na ňo s prekvapeným výrazom, že to nemyslíte vážne. A ešte jedna vec, to, to je, tam niečo takéto si spomínam, ale ano, ano, končí. A ešte jedna vec ku Kovačičovi, toto na ňo povedal Bielik z TA3, že na vrchole svojej slávy mal na politika podmienku, A chce byť v jeho relácii, tak potom nasledujúci týždeň nemôže ísť do inej relácie v inej televízii. Tak len toľko s pozdravom poslucháč Lubo. No tak eh, tá druhá časť eh, toho príspevku či otázky, neviem, to je skôr príspevok, je v podstate hovorí o tom, že, že uh, uh, televízny neboštik Kovačič <laughs> mal ešte aj totalitné správanie, že, <laughs> že pokiaľ dostanete priestor u neho, nesmiete ísť na budúci týždeň k niekomu inému. To je dosť zaujímavé, o tom som vôbec nevedel. A čo sa týka tých ľadovcov, to bolo také úsmevné, lebo mm, Sulik sa považuje určite za veľkého intelektuála, odborníka, podnikateľa, veď dokonca vie po nemecky ich Sprechdeutsch. Dostal niekoľkokrát priestor aj v nemeckých e, reláciách. Um, a veď dobre, ale ako s tými, e, e, aplikoval tam, aplikoval tam takú jednoduchú fyziku, akože hodíš, hodíš ľad do pohára so svojou vodou niekde v bare a keď sa ten ľad roztopí, tak on to nestúpa tá hladina, ono to neprejde cez ten okraj toho pohára. Len ako si ten solík zabudol e, zarátať tie ľadovce, ktoré e, neplávajú v tom oceáne, <laughs> ktoré sa nachádzajú proste na, na kontinente alebo na nejakom ostrove a na vrcholov našich e, Belhor, tak bolo e, to bolo dosť akože vtipné, tam sa, tam sa Sulík celkom odhalil. A, eh, a tým pádom by som v podstate ukončil túto túto... Dobre, teraz prišla taká séria otázok od poslucháča Reného. Eh, má význam voliť, keďže väčšina politikov deň po voľbách zabúda na voličov a plní priania oligarchov? Volte, uveriteľných, autentických, tých, ktorí sú konzistentní, ktorí nemenia svoje vyjadrenia, ktorí majú chrbtovú, chrbtovú koz na svojom mieste, ktorí neprejdu piatimi politickými stranami, siedmimi politickými stranami, ktorí nezradili ešte ani raz, ktorí nemajú prepojenia na siskárov, na podnikateľov, na oligarchov, sú aj takí, volte takých, a potom nebudete sklamaní. Lenže uh, to je chyba nielen Slovákov, Kajo, to je, to je niečo, čím trpí celý svet. Celý svet trpí tým, že si volia politikov na základe nejakého pozlátka, pretože zväčša sa dostávajú e, k politickej moci a navýslne mediálne do tých súkromných televízií, hlavne tí, ktorí si to vedia zaplatiť. No pokiaľ ľudia ale nebudú chcieť počúvať e, názory tých, ktorí možno nemajú za sebou e, oligarchu alebo nemajú za sebou nejakého významného siskára, ktorý má vplyv aj na médiá a nebudú sami bojovať. Sami za seba bojovať, aby dostali priestor aj tí, ktorí sú nepodplatiteľní, neovplyvniteľní, ktorí sú naozaj dlhé roky e, konzistentní a neprechádzajú z tej strany do tej strany a tam zradia takého a tam sa vyštvárajú tomu po chrbte, tak potom nech sa nečudujú. Ale voliť význam určite má, len si zvoť tých správnych kandidátov. Ja mám číslo 5 tak. E, e, je tu viacero otázok, ja povyberám ako z nich tie najzaujímavejšie, alebo teda pokúsim sa o tom. Je tu jedna taká osobnejšia, um, myslím, že by to bolo zaujímavé. E, v rodine Slotovcov máte viac historicky významných osobností. Viete, ktoré to sú okrem vašeho otca? No, samozrejme, je to jeho môj pradedo, Juraj Sluta, ktorý zakladal Slovenskú maticu. Takže nechcem hovoriť, že to máme v DNA, e, e, lebo by to vyznievalo, že, že sa pasujem do nejaké role korunného princa, čo, ale proste máme to v rodine, že sme národňari, áno, viem o tom. A samozrejme, z otcovej, to je z otcovej strany, z maminej strany, jej otec, môj dedo, Uh, Miky bol napríklad partizán, dokonca bol postrelený, keď utekal z Lagra, takže máme Významné osobnosti, len sa s tým nejako nechválime. Hm, zaujímavé, lebo vlastne tieto veci e, nezaznievajú ako často v súvislosti s tebou. E, e, poslucháč sa pýta, prečo mám v eurovoľbách voliť práve vás, pán Slota? V čom sú vaše prednosti proti iným, oproti iným politikom? Mm. Oproti ďalšej generácii politikov moje prednosti. Mm, moja najväčšia prednosť je škola života, ktorá sa nedá kúpiť, to sa dá získať len na, buď časom, teda tým, že dlho pôsobíte v politike, alebo v mojom prípade to bolo tak, že, že všetci, dnes už určite všetci viete o tom, že, že som úplne iný človek ako môj otec, a nikdy som sa nikde netlačil. To, to si tiež asi uvedomuje aj ten posluchač, ktorý píše túto otázku, že, že určite som možnosť mal sa niekde nanominovať, či už do štátnych firiem, alebo ako do dozorných rád a tak ďalej a tak ďalej, ako to je zvykom to rodin, rodinkarstvo v slovenskej politike. Nikdy som taký nebol, vždycky som si šlapal svoju cestu. Uh, to je to je jedna vec, ktorou vynikám spomedzi ostatných. Nikdy som nikoho nezradil, ale zároveň som zažil tú, to, nazvime to výslne mm-hmm. môjho oca, kde mal naozaj e, veľký vplyv na, na chod štátu a v podstate uh, zažil som aj ten veľký pád, keď e, Andrej Danko ako vyťahnutý zajac klobúka, e, začal oca očierňovať, dokonca ho teda proti stanovám strany vylúčil z SNS. Rážil som aj teda to, že zrazu sa 95% ľudí pre mňa z nepochopiteľných dôvodov e, otočilo chrbtom. Nielen otcovi, ale aj samozrejme aj mne. Proste ľudia, ktorí sa mi predtým strkávali e, s prepačením až neviem kde do rekta, zrazu nevedeli ani zdvihnúť telefón, písať na SMS-ku. A toto je škola života, ktorú nemá v podstate ani jeden z tých novo prichádzajúcich politikov. Z tej novšej generácie, hej? Nazvime ich novšej generácie, proste uh, byť, byť, byť, byť zradený. Hej? Toto je, toto je hej, že zažiť tú zradu a nie jedenkrát. Samozrejme, mm, tých, mohol by som tu hovoriť o tom, že ako som jazykovo zdatný a, a, a, tade, a tade, ale toto si myslím, že toto a zároveň to, že berem národ ako a národňarstvo ako cit, národ ako tú najpodstatnejšiu vec pre štát, štátotvornosť, sú podľa mňa tri najdôležitejšie veci, ktoré som teraz vymenoval. Čo ma od, úplne, ale úplne odlišujú od, od tých ostatných, lebo ja, vieš, Áno. Mňa, mňa si <laughs> určite, mňa si tak ako môj oca si určite e, žiadny oligarcha proste nekúpi. Nebude mňa nikdy skákať a nikto ma nebude ťahať za uši tak ako bude chcieť. To sa nikdy nestane. No ja by som možno aj skôr už e, vlastne počas tejto relácie si spomenul, že si jediný alebo jeden z mála tých, ktorí teda tak otvorene e, t, a máš to aj vlastne vo svojom nejakom programe, že si za to obnovenie vzťahov a zlepšenie vzťahov teda znovu s Ruskou federáciou, po prípade tým BRICSom, tomu sme sa už venovali v tejto relácii. No a dôležité je povedať samozrejme, že sa nebojím. Ja sa nebojím hovoriť o banderovcoch, o tom, že Spojené štáty americké s, e, Anglickou výkon, teda CIA a MI6, proste tam naliali miliardy na to, aby na Ukrajine obnovili neonacizmus. Som na zoznamoch, hej, som aj na mierotvorcovi, som jeden z top troch politikov na Slovensku, ktorí upozorňujú na to obrodenie neonacizmu banderovcov. Nebojím sa vycestovať do Ruskej federácie. Nebojím sa proste odfotiť s mm, predsedom komisie pre zahraničné stav, e, vzťahy e, v petrohradskej vláde, mhm. pretože, pretože to, to je slota. To som ja proste. A... Hovorím, hovorím, čo si myslím, neskresľujem, nebojím sa. Rozumiem, ja len uh, chcem nadviazať otázkou, že uh, poslucháča, pretože sa pýta aj, že ako v Európarlamente, a to veľmi súvisí s tým, o čom sme sa doteraz bavili, aj teraz v tejto chvíli, ako v Európarlamente môžete ovplyvniť zbližovanie slovanských národov? Tak ono nestačí o tom rozprávať, hej, nestačí o tom iba rozprávať e, na Facebooku. Ja mm, som už nadviazal v podstate spoluprácu ako predseda Národnej strany domov s ďalšími politickými stranami v Srbsku, tam s dvoma Hej, treba chodiť na tie stretnutia, treba... Eh, ono to je totiž to aj o tých medziľudských vzťahoch. No a v tom Európarlamente eh, <laughs> samozrejme tam je to trošku zložitejšie, ale máme v Európskom parlamente samozrejme sedia aj slovanské národy alebo zastupcovia slovanských národov. Tak treba hľadať eh, tie body, ktoré nás Slovanov spájajú. Hej Minimálne teraz v proste e, Chorváti, Česi, Poliaci, Slováci. E, hej, proste ono to tam, tam, tam tí zastupcovia tých slovanských národov sú. Takže to zbližovanie môže byť práve cez bližšiu spoluprácu. Aj na tej ekonomickej úrovni týchto štátov. Samozrejme. Problém je, že nás rozdeľujú napríklad názory na tú Ruskú federáciu, na, na, na to, čo sa deje na Ukrajine. Lebo, lebo niektorí, niektorí jedinci, niektoré niektorí zástupcovia alebo celé národy sa nechali ovplyvniť dekádami a dekádami proste tej nechutnej masáže Spojených štátov amerických, ktoré reálne z Ruskej federácie v ich očiach vytvorili toho jediného, jediného nepriateľa celého sveta, čo je totálny nezmysel, aby 150 miliónový národ bol ten jediný nepriateľ e, ďalších 7 miliard Ocielené šírenie rusofóbie a teraz ako v posledných dňoch ja som zaznamenal, môžem spomenúť, že viacerí predstaviteľa teda západu uznávajú, že teda po rozpade uh, Varšavskej zmluvy uh, bola chyba rozširovať NATO smerom teda k Rusku. Hmm. Eh, je tu ešte teda ďalší postreh od eh, poslucháča. Eh, za pár dní je významný sviatok, kedy 72 Slovákov položilo život za obyvateľov Kragujevca v Srbsku. Si spomínal teda, že vlastne v Srbsku si nadviazal teda spoluprácu so stranami. Poslucháč sa pýta, či vieš o tomto niečo povedať. No, teraz vlastne cez víkend uh trošku mi uniká mi trošku, priznám sa, uniká mi trošku dátum, neviem, či druhého alebo tretieho. teda e, v nedelu alebo v pondelok je výročie e, tých 79 Slovákov e, v okolí Trenčina, alebo z okolia Trenčina, ktorí položili svoje životy za, za obyvateľov Kragujevaca. A, a je o tom natočený, je o tom natočený aj, aj pekný film dá sa to, to hľadať názov, ale bohužiaľ teraz poslucháčom neviem povedať to. Toto, toto sa mi teraz v pamäte nevy, nevynorí, ale, ale tak môžeme poslucháčovi asi povedať, že e, tú informáciu o tom nájdú pravdepodobne na tvojich sociálnych sieťach a či už to je vlastne tá, e, či už je to Facebook, e, YouTube kanál alebo Telegram? kde teda tiež... Sme... Ja, len, ja len, ešte prepač, ja len, samozrejme, môžeme to tak spraviť, ale, ale kvôli čomu vlastne to je tých, tých tá, ten sviatok, alebo ten... to, to, to. Prečo si uctiť tých Slovákov je v podstate v tom, že počas prvej svetovej vojny Uh, naši bratia Slováci odmietli splniť rozkaz a strieľať na svojich srbských bratov. Hej? A, a v podstate za ten čin uh, zaplatili najvyššiu cenu. Hej. Oni hm. sami boli popravení. Takže um, netreba zabúdať na svoje, netreba zabúdať na svoju históriu, netreba zabúdať na to, odkiaľ sme prišli, pretože tá história má jeden obrovský neduch, ona sa zvykne opakovať. A už keď niekto rozdáva rozkazy, aby Slovak strieľal do iného Slovana, už je dosť neskoro odmieta taký rozkaz. Ono sa hlavne treba, hlavne treba zabraniť tomu, aby v podstate na Slovákov vôbec niekto niekedy otočil uh, zbraňou v ruke proti inému Slovanovi. Toto, toto je také tá zásadná, zásadný odkaz, ktorý by som teda odpovedal na tú otázku. Dobre, ďakujem. Ehm, mám tu aj vlastne takúto vec, ktorú som zachytil aj v tých rozhovoroch, eh, ktoré si poskytol viacerým alternatívnym médiám v poslednom čase. Ehm, mohol by si trošku sa povenovať aj eh, téme teda federalistov a suverenistov, lebo vlastne eh, ako som zachytil, teda označuješ seba za toho suverenistu, tak e, niekoľkokrát som to zdôraznil, to hovoríš dobre, že, že tieto, tieto európske voľby sú naozaj veľmi významné. Aj dokonca na Slobodnom vysielači som hovoril o tom, že, že budeme čeliť akému, akému si um, boju dvoch civilizácií, práve tých eh, federalistov a suverenistov. Uh, kde, kde ide o to, že jedný, a teda z veľkej časti práve tí progresívni, duhoví liberáli. E keď, ja, vieš, vieš čo, kaj, ja stále nechápem, v čom sú tí ľudia progresívni. Ja, ja sa prikláňam teda k tomu, že skôr degresívni a degenerujú nielen sami seba, svoje rodiny, ale chcú degenerovať celé národy, mm-hmm. uh, respektíve svojich voličov. Ale nech, dobre, hej. tí federalisti sú ale zväčša práve tvorení tými, tými uh, uh, marxistami, Mm-hmm. A oni majú tendenciu vytvoriť akýsi superštát Európskej únie, Európanov, e, alebo dokonca možno, možno v spolupráci so Spojenými štátmi americkými nejakú úniu, e, respektíve eh, federálne zriadenie severoatlantických štátov ako jedného celku, toho vyvoleného západu, hej, čo v podstate by znamenalo pre, Slovensko, pre Slováku, pre náš domov zánik, stratu suverenity. Ako štát by Slovensko prestalo existovať. Eh, chceli by cez demagogie, cez svoje ovplyvňovanie eh, eh, mediálneho priestoru, informačného priestoru v podstate a z časti sa im to aj podarilo vytvoriť dojem, v slovenskom národe, to je dôkaz toho, že hovorím pravdu, je veľká, veľké preferencie progresívneho Slovenska, že, že národ neexistuje. Prepač, ja som len dodal, že sú viac agresívni ako progresívni. <laughs> <laughs> agresívne, agresívne degresívni. Áno. agresívne degenerujú našu mládež, eh, naš, naš, našu E, degenerujú naše hodnoty, hej, to je mentalitu. Toto je skutočné, skutočný obraz uh, progresívcov. Sú to ľudia, ktorí chcú potlačiť našu rodnú reč. Hej, najradšej by bolo, najradšej by boli, keby a to je pritom, vieš, to je taký ten paradox, že ja som chodil na bilingválne liceum, aj keď je pravda, že ja som ešte 20 rokov po francúzsky nerozprával, Mm-hmm. Ale, ale ja nie som človek, ktorý sa proste bráni rozprávať inou rečou ako slovensky. Ja viem aj po nemecky, aj po anglicky, aj po francúzsky. Viem. Dohovorím sa. Ale, ale proste tá slovenská reč je moja materinská reč. Jej sa nemôžeme vzdať, pretože je to jeden z hlavných atribútov existencie národa. Áno. A... Bez, reči, bez reči nie je národ. Ukrajinci, keby im nevytvorili Ukrajinšinu, by o sebe nemohli rozprávať, že sú národ. Mm-hmm. Lebo by stále rozprávali po rusky. A keby ju nezačali implementovať v tom roku 91, že by ju nezačali na, na silu umelo proste pretláčať, tak e, e dnes e, by síce Zelensky nemusel chodiť na doučovať, <laughs> ale, ale proste dnes by, dnes by to, od, ako by sa odlišovali No vizuálne proste sú, sú to Slovania, bratia Rusov. Hej, hey, uh, vlastne, e, ale ho, uh, len doplním, že vlastne títo federalisti uh, razia tú ideológiu alebo tú teóriu, že sme nejakí Európania, čo vlastne... To oni dokonca chcú raziť ideológiu, že sme svetoobčania, že všetci sme si nejakým spôsobom... Áno, v jednom majú pravdu, že všetci máme červenú krv, Uh, to je pravda, ale mm, je neočkriepiteľným faktom, že tú Európu, nie Európsku úniu, Európu, do ktorej teda zapadá aj obrovská časť Ruskej federácie, až niekde po Ural, uh, uh, formoval, formovali tie nezávislé národy ktoré na tomto území existovali. To, že dnes existujú štáty s jasne vyhranenými hranicami, to je len dôkaz toho, že tie národy sú štátotvorné. To, čo do nekonečna stále a stále opakujem, že, že tam, tam proste treba splňať niektoré tie atributy, že ten národ musí mať svoje územie, svoju reč, svoju kultúru, musí mať svoju mentalitu, proste musí splňať nejaké etnologické e, podmienky. Zároveň musí mať aj nejakú históriu. To nemôže byť, že dnes sa, dnes sa alebo v 91. že sa niekto rozhodne, že tuto my sme, my sme ja neviem, Inuiti, či ja neviem, Anujaki. <laughs> to sú tí ufolníci. Áno, No a samozrejme, na, na ten štát potrebuješ mať aj nejaké svoje politické zriadenia, teda ústavu A teda. No a práve toto je, je to, čo je klinom v oku tých federalistov. Hej. Oni pod falošnou, pod falošnou no, vlajkou nejakého mieru a, a nie trieštenia a pritom sú to oni, ktorí najviac rozbijajú tú spoločnosť so svojimi ideológiami a, a prehnitými názormi a, a, sa propagujú ako tí, ktorí navždy budú nositeľom toho jediného správneho a dobrého a mierového a mierovej cesty. Lenže toto nie je, pre mňa toto nie je cesta. Mier vie byť, mier, mier na svete vie byť aj, aj s existenciou národných štátov. Preto som suverenista, pretože nikdy nedovolím, aby to, e, aby ten suverený slovenský zvrchovaný štát, ten náš domov zanikol v prospech nejakého európskeho alebo severoatlantického superštátu. My nie sme len región, my sme slovenský národ a žiadny národ Európanov neexistuje. Keď niekto o mne povie, že som Európan, tak len kvôli tomu, že geograficky sa nachádzam, e, alebo geograficky môj národ tisíce rokov patrí alebo moja rasa tisíce rokov patrí na, na, na, na, ten, na, na ten kontinent Európy. Preto o, ne, o mne môže niekto povedať, že som Európan, ale ja nie som, ja nie som Nemec, ja nie som Španiel, ja sa na toho Španiela ani len nepodobám. Nemám s ním spoločné, nemám s ním spoločné absolútne nič. Nemáme spoločnú reč, nemáme spoločnú mentalitu, nemáme spoločnú kultúru. Nemáme spoločnú históriu <laughs> s Portugalcami. Ja som teraz, minule som, neviem, či vieš, ale existuje niečo ako detské rádio. Veľmi dobré, akože veľmi dobrý projekt, sa mi to páči. Ale každé ráno, keď vozím chlapca do škôlky, tak uh, je tam redaktor, moderátor, redaktor, ktorý má, má také, akože robí takú osvetu, hej, informuje deti o podľa neho dôležitých veciach a, a, a predčerom rozprával o tom, ako sme my, Európania, a, a, a, mali sluhov nie sluhov, mali otrokov z Afriky. Tak, otrokov z Afriky, aby som bol konkrétny. No Slováci a Slovania nemali žiadnych otrokov z Afriky. My sme neboli tí, ktorí kolonizovali, drancovali e, e, storočia nejaké e, e štáty Afriky. To nemám ja spoločné ako Slovák napríklad s Portugalcom, alebo Francúzom, alebo, alebo Angličanom, Belgičanom, Holandianom. Presne tak, presne tak. Proste, proste neexistuje, aby, aby e, mňa ako národnera a dúfam, že teda neexistuje žiadna cesta k tomu, aby väčšinu slovenského národa niekto presvedčil o tom, že Slováci neexistujú. <laughs> Jako, ja, že, ja ti no. len trošku do toho vstúpim. E, máme tu od poslucháčky Terky e, len taký postreh krátky. Dobrý deň, ten film o vzbure v kasárniach sa volá 44. Takže ten, čo sme spomínali, ďakujeme, za, poslucháčke za informáciu. E, dobre, ja by som teraz rád prešiel... k... Môžem ešte počkať, ešte mi neuchádza o tejto témy. Ešte mi neuchádza, prosím ťa, o tejto témy, pretože ten, ten súboj alebo ten, ten eh, stred tých civilizácií je fakt veľmi dôležitý. Ja prostredníctvom slobodného vysielača chcem naozaj vyzvať. Aj, aj ohľadom na to, čo písal jeden z tých posluchačov tú otázku uh, eh, od tých Evrov, či má význam voliť. Uh, prosím vás, prosím vás, a toto naozaj šírte všade, kde sa len dá posluchači slobodného vysielača. Uh, je veľmi dôležité, aby ste sa týchto európskych volieb zúčastnili. Ja budem veľmi rád, ak dostanem vašu podporu, ale voľte, voľte kohokoľvek, koho uznáte za vodného. Prezidentské voľby ukázali, že práve tí konzervatívni, tí národne či vlastnecky orientovaní voliči vedia ovplyvniť politiku vnútroštátnu. A keďže práve tie európske voľby, tá, tá politika Európskej únie e, je bližšia tým euroobčanom, tým svetoobčanom, teda tým agresívne degeneratívnym e, progresívcom a duhovým súdruhom. Je veľmi dôležité, aby ste sa zmobilizovali. Vy, vy, konzervatívci, vy národňari, vy vlastenci a patrioti a socialisti. Všetci chcete voliť. Lepšie ako ísť voliť počas toho 8. Nemôžete nič spraviť. Je veľmi dôležité, aby sa to kôrum zvýšilo. Aby náš čo najväčší počet bol pri tých urnách, aby sa nestalo to, že Slovenskú republiku, náš domov, v tom Európskom parlamente budú prezentovať hlavne takí predstaviteľia, ktorí reálne nie sú, nepovažujú sami seba za Slováka, ktorí neuznávajú slovenský národ. Doslova sa im zdvíha žalúdok, keď počujú, že niekto je hrdý Slovák. Poďte voliť kvôli tomu, aby nezanikla Slovenská republika. Proste príte, aby sme neprišli o právo rozhodovať o svojej prítomnosti a budúcnosti. Aby to právo veta v tej Európskej únii, ktoré ešte stále máme, aj keď už bolo minimálne jedenkrát prelomené vďaka uh, eh, eh, kvotám na migrantov, s čím Robert Fico teda súhlasil, príďte, aby ste toto šialenstvo za, zastavili. Po prípade príďte kvôli tomu, že keď nás tá Európska únia naozaj bude diktátom chceť donútiť k nejakej ekonomickej samovražde, aby sme mali možnosť cez svojich predstaviteľov, cez europoslancov z tohto spoločenstva odísť. Je to veľmi, veľmi ale že veľmi dôležité, aby každý jeden z vás voliť prišiel. Preto túto myšlienku čirte. Áno, ja mám číslo 5 e, na kandidátke Hnutia republika, ale nevyzývam vás teraz, aby ste volili mňa. Vyzývam vás, aby ste k tým eurovoľbám v čo najväčšom počte jednoznačne prišli. Samozrejme, ak dostanem ten, tú dôveru, ten váš hlas, ja tak budem za to veľmi vďačný. Mňa, ako som povedal, nikto nekúpi, nikto neovplyvní, vždy budem pravdovravný a vždy budem robiť všetko tak, aby slovenský národ bol ten na prvom mieste. U mňa totiž to na prvom mieste je. A teraz, Kajú, <laughs> som ťa prerušil. Ja, ja len dodám, že presne tak a uh, chcel by som vyzvať všetkých poslucháčov, že naozaj uh, rozmýšľajte, buďte aktívni a uvedomte si, že komu záleží na tom, že vlastne Slovensko ako štát vôbec existuje a komu nie. Kto sa dá ľahko kúpiť, kto uh, ľahko tam bude uh, Eh, podporovať nejaké nezmysly od eh, globalistov a komu je úplne jedno, že či vlastne Slovenská republika vôbec existuje a komu by neprekážalo, že by sme sa stali nejakým východným regiónom Spojených štátov európskych. Toto, toto rozlišujte, prosím vás, ale ja si myslím, že eh, poslucháči slobodného vysielača majú v tomto úplne jasno. No a tu radšej, e, teda týmto by som to uzavrel a prešiel by som ešte na jednu tému, ktorá mňa teda osobne e, veľmi e, teda e, baví. E, je to z toho dôvodu, že možno ste mnohí už alebo viacerí videli teda na YouTube kanáli Paula Slotu e, video e, z jeho návštevy e, Petrohradu. No a e, Eh, baví ma to z toho dôvodu, že vlastne my tu od februára 2022 počúvame eh, rôzne, ako ja to dnes nazvem hoaxy, <laughs> ale zo strany mainstreamu o tom, ako to vyzerá v Ruskej federácii a podobne. No a tu by som bol rád teda e, aj pre tých, čo zatiaľ takéto videá od Pala e, nevideli, aby si Pali pros- e, priblížil svoju návštevu v Petrohrade a skús prosím ťa povedať aj také veci, ktoré vlastne nezazneli doteraz v rozhovoroch týchto, ktoré si absolvoval v rámci alternatívy. Tak skúsme začať tým, že kto ťa pozval vlastne a aké oficiálne stretnutia si absolvoval a potom prejdeme už k takým ďalším ako častiam. Uh, tak áno, je pravda, že som bol pozvaný do Ruskej federácie a teda uh, do Petrohradu alebo San Petersburgu uh, uh, riaditeľom prezidentskej univerzity Petrohradu, čo som samozrejme uh, s veľkou radosťou, pretože to bola pre mňa čest, uh, prijal zúčastniť sa tejto, tejto pietnej e, spomienky alebo toho ceremoniálu na tom e, Piskariovskom e, cintoríne. Takže pozvaný som bol riaditeľom prezidentskej univerzity. Mm, zároveň oficiálne, oficiálne som sa stretol aj s predstaviteľom tej komisie pre zahraničné vzťahy Petrohradskej, Petrohradskej vlády, um, za čo som tiež bol veľmi vďačný. Som veľmi rád, že som sa mohol rozprávať. Bol som prvýkrát v Ruskej federácii. Nikdy predtým som v Ruskej federácii nebol. Ani, som, ani dokonca ani som nemal medzi pristate v Ruskej federácii, <laughs> takže nemal som predstavu. A mhm. Musím povedať, že ešte pred mesiacom, keby sa ma niekto pýtal na to, že ktoré mesto teda mimo Slovenska je mojim obľúbeným, mojou obľúbenou destináciou, tak by som povedal, že mnichov. pretože ten sa mi naozaj veľmi páčil, dokonca mi tam žili dve krsňatka. Ale dnes už musím povedať, že <laughs> mám, mám novú obľúbenú destináciu, uh, respektíve mesto e, na, na svete mimo Slovenskej republiky, uh, jednoznačne je to, je to Petrohrad. Ja, ja som všetky tie nezmysly o, o chladničkách, mikročipoch, z, dokonca o tých plachovacích <laughs> zákonoch. Zemlankách. A... Bože, to akože tí, tí ľudia, ktorí tieto nezmysly šírili a, a dokonca stále sú ochotní o tom rozprávať, aj von der Leyenová dokonca je ochotná o tom rozprávať. Uh, to sú... Oni nemôžu byť normálni. To sú, on, on, ich môžeme kľudne nazvať debilmi. <laughs> A ja by som ešte e, povedal, ako dodal pre poslucháčov, že konkrétne z tejto e, prezidentskej akadémie je to video, vlastne, kde ste teda boli, e, kde si bol teda a predstavuješ na videu, je to na tvojom kanáli, teda ako sa pripravujú budúci ruskí právnici. Ja by som, takto, dobre, vieš čo, máme málo času, takže ja to skúsim zhrnúť do, do, nie, do niekoľkých do niekoľkých vied celý ten priebeh. V podstate, v podstate mal som na 3 dní program, kde som sa nezastavil. Keď som nemal nejaké oficiálne stretnutie, alebo sme neboli na cintorine, tak uh, naša delegácia, alebo nebol som sám, bol som ešte s jedným členom Národnej strany domov, uh, mali sme pridelenú uh, sprievodkynu, ktorá nám vysvetľovala históriu e, Petrohradu. Naozaj veľmi vzdelaná, e, príjemná pani, ktorá perfektne rozprávala po anglicky. Prvý deň som sa stretol s riaditeľom prezidentskej univerzity, pánom Kľudkovom. E, porozprávali sme sa Rozprávali sme sa teda hlavne o, o mojich aktivitách na pietných akciách, ako je Slavin, Dukla, e, ktorých sa zúčastňujem, na ktorých tiež som e, dvakrát už dal e, rozhovor pre celoštátne médiá v Ruskej federácii. Rozprávali sme sa o tom, ako znovu napraviť tie bohužiaľ už narušené vzťahy medzi slovanskými národmi a špeciálne ruskou, ruským a slovenským národom, e, že treba vyvíjať e, napríklad aktivity smerované ku školám, výmenné pobyty, že znovu naštartovať proste e, takéto, takéto aktivity škôl, nie len teda u nás, ale aj na strane Eh, Ruskej federácie, k čomu oni boli veľmi náchylní, veľmi sa im páčila taká myšlienka. Eh, napríklad eh, výmenné pobyty slovenských a ruských dôchodcov, pokiaľ bude o to záujem, bola ďalšia myšlienka. Rozprávali sme sa o tom, ako to teda bude prebiehať na tom Peskarevskom cintoríne, ktorý bol v podstate súčasť programu ďalšieho dňa tam sme e, s mojim kolegom zo strany domov boli v oficiálnom sprievode, v oficiálnom sprievode, ktorý bol súčasťou tej, tej piety. Dokonca sme boli vyhlasovaní ako jediní Slováci, hej. myslím si, že v celej Ruskej federácii ako jediní Slováci, ktorí sa takéto piety zúčastnili. Na tom cintoríne, a to musím teraz zdôrazniť, leží viac, viac ako 1 milión padlých, ktorí položili svoje životy počas toho obliehania Petrohradu. Viac ako 1 milión. A to je, to je neuveriteľné číslo, keď si uvedomíte, alebo lepšie povedané, obliehanie Leningradu. To je neuveriteľné číslo, keď si uvedomíte, že, že oni tam ležia v, ma- v masových hroboch. Oni tam nemajú tie hroby a trošku mám takú hrču v hrdle, pretože ja keď som sa postavil na jednu stranu toho cintorina, tak som na druhú stranu toho cintorina nevidel. Obrovský, obrovský cintorín. Zároveň na tom cintoríne leží uh, aj brat prezidenta Putina, ako aj jeho babička, ktorí tiež zomreli počas toho obiehania Leningradu. Len tak pre zaujímavosť poviem, že aby si to ľudia nejak vedeli dať do kontextu, to obliehanie e, tými Nemcami a Finmi e, počas tej e, operácie, alebo severnej operácie, trvalo 2 roky, 4 mesiace, 2 týždne a 5 dní. 2 roky, 4 mesiace, 2 týždne a 5 dní bez jedla, tepla, bez pitnej vody. Ten uh, uh, pán, ktorý nám robil prekladateľa z ruštiny do slovenčiny, uh, mi hovoril, že, že a to zdôrazňoval, že neexistuje ruská rodina, ktorej by sa tá veľká vlastnecká vojna nedotkla, respektíve druhá svetová vojna nedotkla. On sám mal babku, ktorá, ktorá mala sestru, ktorá od vyčerpania od hladu smedu zomrela. A tá jeho babka bola tak slabá, že s ňou musela niekoľko týždňov žiť s mŕtvolou v, v tom byte, až kým neprišli vojaci a nevyťahli to mŕtve telo jej, jej sestry von na ulicu. Takže to, to si proste, to si na Slovensku ľudia nevedia predstaviť, pretože nemajú e, predkov, ktorí by o takýchto utrpeniach rozprávali. Aj bohužiaľ, aj ten môj dedo, mami nocov, proste nikdy o tom lágri, nikdy o tom postrelení e, a o tej partizančine nerozprával to je veľká chyba, pretože sa to posolstvo e, neposúva z generácie na generáciu. Že sa to proste len, len útržkami toho, čo sa udialo cez moju maminu, dozvedám. Takže bohužiaľ, no, ale tam v tom Leningrade tomu tak bolo. A ďalší, vlastne ešte v ten istý deň po tom Peskeriavskom cintoríne, kde sme zažili aj rusku zimu, veľmi nezvyčajné, padali obrovské, obrovské snehové vločky a, a, a počas práve mojho mojho príhovoru k tom príhovoru, mojim odpovediam pre dve celoštátne televízie začal naozaj fúkať akože silný vietor, začalo aj snežiť. A, kde som ja teda hovoril o tom, že ako to je v Európskej únii, ako je to na Slovensku, že, že pietného aktu na Slavíne sa nezúčastnil ani jeden predstaviteľ Európskej únie, pretože tam bol uh, uh, ruský veľvyslanec, že nikto Nikto, ani jeden členský štát Európskej únie reálne nechce mier. Proste všetci chcú, všetci chcú viac menej stále ten konflikt živiť. Bohužiaľ je to tak, tak to vnímam. Dostal som, zároveň som upozoril na to, že áno, teraz nám tu fúka vietor, padajú tu snehové vločky, ale to je súčasť, súčasť Ruska a súčasť aj tej veľkej vlastneneckej vojny, pretože práve tá ruská zima tých Nemcov zaskočila tak, tých nacistov zaskočila tak, že, že si na tom uh, ich akože Blitzkriegu číslo 2 vylámali zuby. Aj v Leningrade, aj v Stalingrade. Tam sa to lámalo a preto som rád, že som mohol tam byť a že som si mohol uctiť uh, tých, tých ľudí, ktorí tam dnes na tom cintoríne ležia. Ten istý deň sme sa stretli aj s predstaviteľmi tej petrohradskej vlády, a teda menovite e, s pánom Grigorievom, ktorý je e, predseda tej komisie pre zahraničné vzťahy. Tam sme rozprávali už trošku viacej politicky. E, predsa len Petrohrad má oficiálne 5,5 milióna obyvateľov, neoficiálne 7 miliónov obyvateľov. Rozprávali sme sa, takisto išlo o to všeslovanstvo, rozprávali sme sa o Ukrajine, rozprávali sme sa v podstate v tej minúte, keď som mm, vchádzal do kancelárie alebo do tej zasedačky, tak v tej minúte prezident Vladimír Putin zložil znovu slúb, takže prišli naozaj v dobrej nálade. Veľmi, veľmi príjemné a myslím si, že e, spoločne s mojim spolustraníkom sme tam mm, mm, zapôsobili veľmi dobre v podstate, lebo do pol hodiny, ako sme z toho parlamentu Petrohradu odišli, tak nás samotný Eh, guvernátor alebo primátor eh, mesta San Petersburg, pán Beglov, pozval na vojenskú prehľadku. No, ja by som ti do toho teraz v krátkosti vstúpil a mhm. vyplnil poslucháčom, že no, podľa môjho názoru teda, aj podľa toho, čo si mi teda rozprával pred reláciou, ste museli určite zanechať viac ako dobrý dojem, lebo viem, že ste už pozvaní opäť na veľkú pomerne veľkú udalosť, si myslím, a dôležitú, ktorá sa volá Neuské fórum. Mohol by si poslucháčom približiť aj toto pozvanie a čo tam vlastne budeš robiť? No, alebo... Jako, bolo to fakt veľmi zaujímavé, lebo mm, ako som už jednému posluchačovi povedal, že sa nebojím. Uh, proste to mám, to mám v, mo v mojej genetickej výbave. A tento pán Grigoriev sa na mňa asi po, po dvoch minútach, ako sme sa teda zoznámili a rozprávali, e, zapozeral a hovorí, že viete čo, že pán Slota, nie som tu dlho, som tu v podstate od januára 22. A som štvrtý v poradí za uh, Vladimírom Putinom, pretože toto bolo niekedy jeho kreslo, tu niekedy sedával on ako predseda tejto komisie, že ale takto odvážnych ľudí som ešte nevidel. Že vy sa nebojíte, keď e, sa vrátite domov, že vás proste budú označovať za agenta, že vás dajú na černý zoznam a môžeme sa my vlastne s vami odfotiť. <laughs> No tak na to mi akože nezostalo naozaj nič, len som sa začal smiať a poviem, že nie, nebojím sa, nebojil sa, nebal sa môj otec, nebal sa môj pradedo, si nebojím sa, určite sa s vami odfotím bez nejakého mrknutia oka, pretože e, som tu z presvedčenia, že je to správna cesta k zbližovaniu, e, k, a k znovu nastoleniu tých dobrých vzťahov, pretože Ruská federácia vždy bola zodpovedný a, a, a dobrý partner Slovenska a Slovákov. Takže e, e, áno, máš pravdu, Dostali sme v podstate ešte pri tom istom stole sme dostali pozvanie na to Nevské fórum, ktoré ekonomické Nevské fórum, ktoré má byť, hlavnou témou teda má byť eh, bezpečnosť štátu na rôznych úrovniach, napríklad nielen teda na úrovni eh, štátnych úradov, ale napríklad na úrovni podnikateľov, hej. Tak to ma naozaj veľmi zaujímalo, okamžite som to pozvanie prijal a <laughs> naozaj som potešený, pretože v tej Ruskej federácii som mal možnosť rozprávať aj v celoštátnych televíziách, aj v lokálnych televíziách eh, Petrohradu, ktoré sú v podstate mm, možno tak tak obsahovo, čo sa týka obyvateľstva, dôležité ako celoslovenské, 7 miliónov je 7 miliónov obyvateľov. A, a teda prijal som to pozvanie na to Nevské fórum a budem dokonca mať, e, e, e, čo ma trošku zaskočilo, aj príhovor ako jeden z hlavných hostí na plenárnom zasadnutí. Takže, takže to je, zjavne, zjavne sme nechali naozaj dobrý dojem. To je dosť veľký úspech na si myslím, takáto oficialita, že jednak aj pozvanie a jednak byť teda súčasťou hlavného programu ako rečník. E, tu sa ale pre mňa načrtá otázka, ako teda potom reagovali tie slovenské médiá, či už alternatívne, tie, ktoré sú <laughs> označované za proruské a podobne, a ako reagoval mainstream. Mohol by si aj toto približiť poslucháčom, prosím ťa? No, uh, v podstate všetky moje vystúpenia v tých médiách, či celoštátnych alebo lokálnych, boli zverejňované aj v, tých, aj v tej agentúre, ruskej agentúre TAS. A Staska preberá aj naše TASR informácie, takže 100% a zároveň sme tie informácie šírili aj my cez, cez maily. E, všetky naše médiá, aj hlavného prúdu, aj alternatívy e, tú informáciu dostali. Mm, je zaujímavé sledovať, ako ten tieňový blok e, funguje v mainstreame, pretože uh, E, ja som čakal, že keď sa vrátim, tak denník aj na aktuality proste začnú, hej, že tuto agent Slota a proste radšej ani nespomenú, nech sa tomu nespraví reklama, že, že mm, Palo Slota, kandidát do Európarlamentu, ktorý chce obnovať dobré vzťahy s Ruskou federáciou, ktorý chce rušiť sankcie, E, e, takéto, takéto kontakty nadviazal a, a robí kroky k tomu, aby sa to normalizovalo, aby sa, aby sa tie vzťahy začali proste svojím spôsobom e, dávať do poriadku. Je zaujímavé, ale si, zaujímavé bolo všimať si aj to, ako tá alternatíva, ktorá sa tvári ako, ako povedzme naklonená Ruskej federácii, tiež ignorujú tie informácie. A veľmi neochotne a veľmi pomaly ich eh, potom nejako začala preberať. Takže je, je to skôr, berem to ako dôkaz toho, že ten tieňový blok od niekoho, od nejakých zájmových skupín, ktorým sa nepáči moja aktivita, eh, existuje a funguje. Zároveň, keďže tie moje hlavné body je je zachovanie práva veta v Európskej únii, pretože si myslím, že Európska únia ako ekonomický projekt môže byť ešte úspešná. Ďalším bodom je obnovenie týchto prísťahov z Ruskej federácie. Je to dôkaz toho, že robím správne kroky tým správnym smerom k tomu, aby sa tie vzťahy začali normalizovať. Takisto ten jeden z tých mojich hlavných bodov je zrušenie tých nezmyselných sankcií, ktoré nás, Slovákov, ako členský štát Európskej únie, ubijajú ekonomicky ten BRICS, ja som spomenul, že uh, by som veľmi rád bol a keby len uh, pozorovateľom na stretnutiach BRICSu, tak uh, môžem teda potešiť divákov, poslucháčov, pardon, poslucháčov Slobodného vysielača aj týmto smerom. Je tá spolupráca už veľmi dobre nastavená. Mhm. Takže ja splňam a aj budem splňať všetky svoje predsavzatia, všetky svoje body, ktoré som si ako tie hlavne, eh, hlavné eh, nastolil do toho Európskeho parlamentu. Výborne. Takže... Pavol, ja ti prajem všetko len dobré. Um, dúfajme, že všetky tieto snahy eh, výjdu tak, ako si praješ a teda e, čas je bohužiaľ neúprostný, aby som s tebou túto debatu viedol pokojne ďalej ďalšie dve hodiny, ale e, musíme už končiť. E, len by som rád poslucháčom pripomenul teda, že viac možno informácií alebo ďalšie informácie ohľadne Pavla Slotu nájdete na jeho teda fanúšikovskej stránke na Facebooku, takisto na Telegrame Inžinier Pavol Slota Slováci vpred, takisto je YouTube kanál Inžinier Pavol Slota, kde nájdete viacero z týchto informácií, ktoré dnes Pavol spomínal. V eurovoľbách je to číslo 5 na kandidátke republiky, e, ktorá je, ktoré má číslo 11. E, ďakujeme vám všetkým za pozornosť. Ďakujem, Pavel, za to, že si teda prišiel a porozprával e, všetky tieto úžasné informácie a ďakujeme Slobodnému vysielaču za to, že nám dal priestor. Majte sa krásne, zatiaľ do počutia a zdravia. Ja sa, ja sa tiež, ja sa tiež. Prepač, prepač. Ešte, ešte, sa, ešte sa rozlúž, lebo som myslel, že už nedostanem prístav. Ja som hovoril už len poslednú vetu. Ďakujem vám za pozornosť, zdraví vás Karol Kajža Siedlovský a nech sa páči rozlúca. Ďakujem aj ja za dnešný rozhovor. Určite posluchači dostali veľa nových informácií. Ja ešte takto nakoniec si dovolím vyzvať znovu všetkých posluchačov. Príďte voliť, šírte medzi sebou tú myšlienku, že je dôležité, aby ste sa všetci v čo najväčšom počte zúčastnili a pokiaľ dostane vašu dôveru, určite vás nesklamem. Nezabúdajte na to, že my Slováci sme dôležití a vôbec nie ma, <laughs> tak malý národ, ako nás tí agresívni degresívci a degeneráti presvedčajú. Slováci vpred. 8. júna. Vidíme sa.